Hello! <laughs> Ay, sorry. Malakas ba masyado? Sakto lang. Welcome to the podcast. Ang uh, aking kasama ngayon, isa sa mga requested na rin ng maraming maraming beses. And I'm very happy dahil nabigyan niya ng oras to. Uh, lalo na mainit ang mga topics ngayon sa mundo ng Mobile Legends. Ang aking kasama, the legendary Coach Bon Chan. What's up? Hello, magandang araw sa mga tagapakinig, sa mga manonood ni Wolfcast. Tayo Yun. nandito ngayon para Ewan ko kung ano itatanong ni Wolf. Bahala <laughs> ah, na. Bahala na. Hingan ka na naman ng secret. Etong si uh, Coach, Coach Bon. Uh, by the way, uh, aware ka ba na ang... Ano eh, kasi na, na, naglalaro dati nung Valorant, tapos meron doon French guy. Tapos parang sinasabi niya yung bon chance. Bon chance. Which in French means good luck. Oy. Oh, kasi bon, di ba? Good. Tapos parang chance. Ganun. Oh. Yeah. Hindi ko alam yun. Uh, ngayon, ngayon ko lang nalaman yun. Oh, yun. Kasi, oh. kasi Sakto. <laughs> Oo, oh, yun. Okay pa gayon. Yung meaning ng pangalan ko. yun na lang. Pag pagdagdag tanong, yun na lang meaning ng pangalan mo. <laughs> Oo, oh, hindi. Alam mo naman kung ano yung una ko naging IGN. Oh. Season 2, nandun ka na, di ba? Yes, yes. yes. Uh, Bonchon. Oo. So, hindi siya inagaw. Uh, <laughs> Kasi nga hindi naman siya sponsor niya. Uh, pero nung, nung time na yun, may, may time na Bonchon talaga, di ba? Oo, oh, nung um, S2. Bonchon S2, talaga S2. Yan. So, sakto yan, pag usapan na rin natin ang mga, ano, simulan na natin sa origins ni Coach Bon. Siguro yung mga new fans ng M- ML, uh, ah, baka hindi sobrang aware sa mga pin- sa pinanggalingan ni Coach Bon. Siya po ay player, season Two. Two, pumasok, professional. Pero yung season 1, naglalaro ka na nun, di ba? Oh, Parang... season 1, nanonood-nood pa lang ako nun. Ang pinapanood ko pa nun, sina Pain, sina Yaku, and si Pew, uh-huh. na parang siya pa yung, parang jungler dati. Pero well, wala naman uh-huh. dedicated jungler dati. Mm. Core, siya yung, ano, siya yung may retry. Yun. Oh, siya may retry. uh, quote unquote core ang tawag nila uh-huh. nung mga time. Or ano, ano ba tawag? Ano ba tawag nun? Mid, eh, hindi. Mid-lane. Mid, oh, mid-lane. Oh, asa, hindi, as, parang ano eh, assassin, ganun. <laughs> Ay, oh, hindi rin. Kasi two tanks, tapos ikaw yung may retry, uh, pwede mong kunin yung nasa lane. Uh, pwede ka mag-start sa lane kahit hindi mo ipansinin yung jungle. Ganun uh, ah. natin. Yung jungle, ano, top. Hindi set role uh, set. No? And speaking of, ikaw ay uh, tank na parang halos XP pa yung ano nun eh. Yung parang galawan, I guess, no mga time. Kasi naka-Uranus. Sabi ko lang kasi naka-Uranus ka na. nung mga time na yun. Pero mula season 2, season 3, season hanggang 5, 4. Uh, Naglalaro. Season 4. oh, ah, naglalaro ako nun. Nasa Evos pa kami nun. Ah, uh, Evos. So, naglaro si Coach Bon up until then. Ang lagi niya kasama nun ay si Dexter. So, <laughs> matagal mo na pala din na talagang naka-tropa tong si Dexter. Double tank setup at uh, most feeling ko pinakasikat sa yun yung tumatak sa akin na yung Reynolds na tank kasi parang hindi pa siya ginagawa ng mga time na yun. Oo, wala pang pumapansin sa hero na yun dati. Parang basurang hero yun dati. Ah, oo, <laughs> basurang hero. But, um, feeling ko na isang bagay na sobrang sikat si Bonchan ay nung time na kayo ay top global. Kasi, uh, sabihin na natin yung EVOS at uh, mm-hmm. eh, ah, SXC iba. Ah, hindi uh, naman din nag-grand finals. Hindi, hanggang fourth lang kami lagi. Eh. Hindi ba kayo nag-third? Never. Fourth na yung pinakamalayong narating namin. Sa season 2. Uh, ah, season 2 tsaka season 4 4 yata. Oo. Or N5. Basta yun. Basta Ang fourth yun. na yung pinaka ano, malayong narating namin. Uh, <laughs> so, ayan. Uh, technically speaking, nung seasons 1 to 4, pag mga fourth place ka, hindi ka naman ganun kasikat talaga. Parang wala. Hindi, walang papansin masyado sa sa'yo nun. Uh, but, ang pinaka nag-groundbreaking sa'yo nun, naalala ko is, yung top global era. Kayo nila Honda. Yun. No, talagang ini-enjoy lang talaga namin yung laro nung panahong yon Yung tipong wala kaming uh, wala pa kaming ganong pakialam sa mga kung anong achievements yung mararating mm. namin sa pro scene. Basta uh-huh. Ah, ah. ina-enjoy lang namin yung laro. Laro lang kami ng laro. Kung sino man makatapat namin sa RG, tuwang-tuwa kami pag mga kapwa-pro players, uh-huh. yung pakakalaban. Kasi mm. lang. <laughs> Pero ano kayo na yun, uh, grinderist kayo na yun. Eh. Kasi parang Mandami mong top global na hero eh. Tapos may win streak kayo na malala eh. Oo. Oh, yung lahat ng ano, lahat ng support na hero, napatop global ko. Mhm. Meron bang, wala naman po rin nung panahon na yun eh. Basta yun, halos ano, halos lahat talaga. Lolita, Estes. Yung Estes hindi, hindi ko ganun. ganong. Ah, although madami akong matches, pero mm. hindi ko siya na, napara top global. Kasi iba-iba yung kakampi ko sa RG. Mm. Oo, iba-iba. Kung sino man yung available, uh, kakagaruin ko kahit si uh, kahit mababa pa yung star mo, kahit di ka kakilala. Basta may nag-aya sa akin, go lang ako G. ng go. Uh, pero noong mga time na yun, uh, galing ka ba sa corporate world or ano? Oo uh, una, nung pinakaunang work ko sa BPO, 3 hmm. years, mm. and then after nun, uh, nung gusto ko nang gamitin kung ano man yung pinag-aralan ko, syempre dati kasi pinakamadaling applyan, BPO eh. Mm-hmm. Diba? Para magkaroon ka ng uh, experience kahit yeah. paano, ma-encounter mo yung corporate world. And then after nun, lumipat na ako as IT personnel. Another 3 mm. years. Ah. Uh, na, na, at IT rin ang tinapos mo kasi na... Uh, computer ano, engineering. Computer engineering. Uh, oh. Engineer pala si engineer ka oh, pala. engineer to, pre. <laughs> Hindi ka kagata. Engineer, di lang di lang pineflex, so engineer pala ang bossing natin. Okay. And then IT professional. But uh, I'm, I'm sure na malaki kita nung side. I mean, compare mm. sa pro player nung mga time na yun. Mm, sakto lang, sakto naman na uh, makakasurvive ka na may makakaipon ka. Uh, uh, sa IT, sa IT. Pero mm-hmm. so yun yung tanong ko, bakit ka nag-shift sa ano? Eh, kasi nung, alam mo naman ako, nung bata pa, Talagang gamer. Grade 2 pa lang ako, video games na. Ah, okay, Game Boy, okay. family computer. So kaya ka nag-computer uh, engineer? Oo, uh, parang ganun na nga. Actually, <laughs> mahaba yung kwento pero mm. gawin nating maigse. Electrical engineering talaga sinimulan ko. Ah. Yun nga lang, nakik out ako dahil puro ako laro. Ah, okay, <laughs> puro okay. ako Dota. Kaya nung lumipat na ako ng school, inayos ko na. Ah, okay. Eh, doon na ako nag-ship ng course. At doon na natapos? Oo, oh, doon ko na natapos. Mm. Daming ganyan kwento sa ano eh, sa, sa Mapua din ng mga ano. Kanya-kanyang mga dahilan kung bakit na, ah. na-kick out. <laughs> Oo, Kasi yun. Eh. parang apat na bagsak at or parang ganoon sa Mapua nun dati, apat na bagsak. Kailangan mag-shift sa non ang tawag nila doon. Basta hindi na related sa kung anong department yung... <laughs> Oh, malayo dapat na ah. ano. Pwedeng engineering pa rin pero malayo yung ano department. Oo, hindi ah. naka-department sa kung saan ka man na-kick out na course. Oo, isa- eh, hindi ah, tama, parang gano'n. So nung pag-shift mo dun sa paglalaro, and I would assume na parang Ah, di, di ko alam kung married ka na ng mga time na yon or sa magulang mo. Hindi pa. Hindi Di pa ako pa. married nung panahon na yun. And naalala ko nung panahon na yan, panay ako laro, yung girlfriend ko, uh, parang, alam niyo yun, tatanungin ka, ano, ako ba o maglalaro ka, mag, <laughs> ano na lang, maglalaro ka na lang. Without a doubt, ang sagot ko, maglalaro ako. <laughs> Iwalay na tayo! <laughs> Iwalayan mo ako! Okay, okay. But, uh, well, same girlfriend naman. Oh, same, same partner. Yan. Uh, ah. ano. okay. Yun ang, uh, yun ang malupit. Mm. Ngayon, when, when, paglipat mo from IT, I'm sure na may mga doubts kasi ng mga time na yun. Like, for, for, example, for sure, yung girlfriend mo or family mo, uh, pa, lalo na ML, although sikat na yung esports nung bandang 2018, 2019, ML, maliit magpasahod yan, mga time na yun. Totaling wala. Nung, ah, wala no, nag-start kami season 2, wala kaming sahod. Uh, nung, nas, nung nasa IT kasi ako nagwo-work, And then during night shift, dyan, doon ako nagagrind. Ah. <laughs> Wala yung ah. mga boss eh. Ah. <laughs> Ayun na. Ah. Huli na tayo. Huli na. Okay ka, wala na, wala na ako dyan. Oo, <laughs> doon ako nagagrind. Doon so, ako lumakas. Naglalaro ka sa office, para ganun? Oo, night shift. Siyempre, walang magbabantay. Ako lang yung tao. Eh, oh, dalawa kami. Nakita oh. ko lang yung kasama ko na may nilalaro eh, nung panahong yun, uh, quit na ako sa Dota dahil mak- mak- makonsumo sa oras. Ah, ah tagal. Eh. Uh, isang game, isa't kalating oras. Tapos uh-huh. nakita ko yung kasama ko, ka-shift ko, may nilalaro sa mobile, uh-huh. sa smartphone, parang Dota. Nakita ko, uy, si ano ko ako yun, si Pudge, uh-huh. si Franco. Si Franco. uh, <laughs> tapos yun, uh, tinry ko din siyang garoin. Hanggang sa kinaumbagan, kinabukasan, naunahan ko na siya sa rank dahil uh, nahook ako. Oo, uh, no. Okay. At uh, may ano ka talaga, may knowledge ka sa mechanics, I mean sa oh. mechanics ng laro. Mga oh. Sabong. Sabi ko naman sa'yo, grade 2 pa lang ako. Puro mm. video games na yung inatupag hanggang sa high school, na oh. yung Ragnarok, hanggang sa nausi yung Dota 1. Yung mm. Talagang ano, talagang gamer talaga. Dota 2 yung uh, sina, na, no, nag-Dota do, Dota 2 Dota 2 saglit ko na lang nag dahil ah. yung time na yun, nagwo-work na ako. Ah, okay, okay. Tapos yun, uh, ah, ML. ML, diretso ML ka na. Hanggang ngayon, super gamer ka pa rin eh. Ano bang nilalaro mm. mo ngayon na ano, side games mo ngayon? Yung ano, yung Pokemon TCGP. Ah, oo nga, maganda ba? <laughs> Oo. Oh, kung ikaw, yung, kung ikaw ay isang Pokemon fan, tapos um, na minsan mo nang nagaro yung mismong live card game dati, mm. mas pinasimple siya. So, kumbaga, hindi mo kailangan ng sobrang daming oras para okay, i okay. daming oras para lumaka. Saglit lang yung pachani-chani ka, makumpleto mo yung gusto mong deck. Um, okay na yun. Hindi naman siya yung gagastos ka para sa deck. Pwede kang gumastos kung gusto mo, pero hindi required. <laughs> okay, okay. Uh, yun, okay na ako dun. So, uh, sige, na-try again. So, uh, invested din ako sa ano eh, sa Pokemon... Uh, ewan ko, na-try mo yung mismong laro, yung VGC, tatawag nila. Oh, masyado malas, mahina ako. Hindi naman. Ah. Okay, sakto lang. Yung T, uh, ah, VGC, yung video game, yung naglalaro, naglalaban mo talaga yung Pokemon mo. Oh, di, ba yung game mismo uh-uh. na video game? Nung dati kasi, nung panahon namin, nung high school ako, sa Game Boy, uh-uh. para makapaglaban kayo, kailangan may dalawang Game Boy kayo. Uh-uh. And then may tinatawag tayong cable na link data cable. link. Oh, uh-uh. data link. Kukonek nyo yung dalawang Game Boy nyo. So, tapos doon kayo mag- dap. Uh, Ay, magkatapat dapat. Ay, hindi naman. Hindi naman kailangan kasi uh-huh. may ah. cable na. Uh-huh. Tapos doon kayo maglalaban. Yun uh-huh. yung pinaka uh, uh, na-experience kong Pokemon Battle. <laughs> Oo. <laughs> Ngayon, yun, yun medyo na- enjoy ko talaga. Pero ang ano siya, ang intense mm. din niya. Eh. Parang mas, mal- mas ma- mahirap talaga siyang laruin. Mm. Anyways, so hanggang ngayon, gamer ka nga. So parang yung shift mo nun, uh, dan tanong ko dun is, bakit, uh, paano mo na nag-go yung pro esports mm. life despite the fact na IT ka na, nag-earn mm. ka na ng money, tas sabi mo nga, walang sahod totally ano ba to? Passion lang talaga? Talaga gusto mo talaga mag-compete pa- ganyan? Passion lang talaga siya kasi nung ah, panahon natin, na yung panahon namin nung wala pang ano, wala pang esports, eh, talagang mm. pustahan lang sa computer shop. Oo. Then dumating sa point na nagkaroon ng pro scene sa ML, nagkaroon ng qualifier sa MPL. Kasi mm. dati hindi pa franchise, di ba? Para sa mga di nakakaalam. Talagang mm. magkwa-qualify ka lang ah, para makapasok ka sa MPL. And nagtry kami uh, ayan, nina Dex, nina uh ah. Archie, yung mga iba pa namin kasama sa, oh, eh, sina Honda, sa SXC. And unang attempt namin, dahil hindi pa kami kagakasan, mga syungak pa kami. Uh-huh. hindi kami naka, ano, hindi kami nakapag-qualify. Uh-huh. Then second attempt namin, ayun, doon na kami nag Nung season 1, hindi kami nakapag-qualify. Uh-huh. Season 2, nung medyo may, may maalam-alam na kami, ayun, doon kami nag-qualify. Mm. Para sa akin naman, minsan lang yung magkaroon ng chance na uh, mapapasok ko ano man yung passion ko dati na hindi mm. ko nagawa. Uh, once in a lifetime lang, itry ko, edi eh, kung mag-fail ako, edi eh, balik ulit sa ano. Aga namang yeah. mawawala eh, kasi uh, kung nakagraduate ka, kaya ayan sa mga nanonood, importante talaga makagraduate kayo. Mm. Pag nakagraduate kayo, pwede nyo itry kung ano man mga passion nyo. Gusto nyo ng, ayan, kagaya nyan, mga music, na uh. magbanda-banda kayo, <laughs> or mag-games kayo, uh, mm. Dota 2, or kung anong MOBA pa yan, ML, try nyo. Kasi at, at the end, wala ding mawawala sa inyo dahil alam niyo sa sarili niyo na kung mag-failman kayo, may babalikan kayo dahil nakagraduate kayo. Yeah. Mm. Yan. Tama, tama yan. Uh, at we cannot stress it enough. Again, yun lang naman importance ng education. So, huwag kayong ano, lalo na yung mga aspiring casters, guys, <laughs> kailangan nyo ng ibang trabaho kung gusto nyo talaga maging caster. Mm. Sa pro player naman, obviously ngayon kasi <clears throat> mas, may mga bata na na ano eh, Kunwari si Kyrie, di ba? Parang, uh, although alam ko ngayon, nag-online class pa rin si Kyrie. Tsaka naman nasa Onyx siya dati, PH. Ay, nag-online class din siya noon. So parang ganun. Kaya nga lang, uh, ang, ang hirap na, ang hirap isipin na mag-all-in ka sa ganun. Kasi what if biglang mawala yung ML out of <laughs> nowhere, mga mm. ganun. So kailangan mo pa rin ng uh, ah, fail-safe, kumbaga. Anyways, uh, Nag, nung season 1 and 2 ba, employed ka pa rin habang naglalaro ng mga time? Di, uh, season 2, nung first time kaming nakapasok, employed pa din ako. Kung ano-anong nire-reason out ko para mag-leave weekly. Uh-huh. Uh, kailangan may gakarin akong ganito, i-renew ko yung Friday lisensya. na pag, pag Friday. Oo, oh, from Bataan, gagawas pa ako ng Manila, bagay ka na lang para mag-compete kami dyan sa, uh-huh. sa Mineski Studio. Sa Balete. Sa Balete, uh-huh. uh, sa Balete Drive. Uh-huh. Ganun ginagawa ko. Kung ano-ano yung reason out ko every week na may sakit akong ganito, uh, may ah. kailangan akong puntahan, may kailangan akong gakarin. Uh, ah. <laughs> Hanggang sa sumunod na season, ayun, nung kahit pa paano nagka-sponsor na kami, Ibos. Mm. Nagkaroon na ng kahit pa paano salary. Although mm. sobrang liit lang din talaga. Uh, ano ako nag-decide na, ano, na mag-resign. Ah, uh, okay, okay. At naka-bootcamp na ata kayo nung Ibos nun eh. Oo, sa Mandaluyong. Oo. uh eh, malit lang, siguro yung bootcamp namin, kagahati lang dito. Ah, oh. <laughs> Tapos ilan sa, kami, lima, anim. San kayo nun na? Alam ko sa, para Marikina yun. Eh, sa, no, mm, oh, mag, medyo malapit na. Sa Santras, uh, ah, something. Ah, oo pala, no. Di isa oh. kami ng uh, ah, building ng ninaano na, ano, eh, nung brand, sinapain. Mm. Uh, uh, tsaka, uh, at a certain point yung signal ata nandun. Tapos parang umalis lang nung nagka-sponsor uh, din sila. Mm. Parang ganun. Alright. Ayun. Um, syempre, uh, naglalaro ka dyan, at nangyari fourth place, tapos yun yung highest. Eventually, si Eson napunta sa black... Ay, na- in-acquire pala kayo ng blacklist. Oo. Kasi, na si Edward hmm, Dapat, season. ano, Evos pa lang, kung nagtuloy yung Evos, ay, alam mo naman, may nangyari lang Oo. dati, di, di ba, sa Evos. Oo. kung nagtuloy yun, dun, yun yung time na, ano, i, uh, i-acquire ko na din si Edward kapalit ni Doof. Kasi si Doof, mm. magpo-full-time hmm. streamer na. Oo. Kamusta si Doof ngayon? May, hindi ko na nakikita masyado. Parang nung last nakita ko, parang binebenta niya na account niya eh. Ah, okay. Kaya lang, siguro mga one month ago or two months oh, ago. Okay. Shout out sa'yo, Doof. Oh, oh, pero consistent pa din siyang nag-stream nung nakaraan nakikita ko. Mm. Alright. Uh, yung, yun, yung, so, so yung EVOS na mga time na yun, Season 4 ba si Edward? Season, hmm? parang naalala ko season 4. Uh, ah, season ano? 5. 5. Hmm. So, yung sobrang angas. Uh, siya yung nag... Nantahan niya ba nun? Kagura. Basta Kagura uh, siya nun eh. Doon nag-start yung ano, doon nag-start yung meta na mage as phosphor ah, ah. yun yung tinatakay namin. Ang meron ako noon si Aqua tsaka si Edward. Parehong magaling sa mage. ah. Yun. Nga ngayon tinakay namin. ah, palitan sila. Minsan si Edward yung may hawak na red holder. Minsan si Aqua naman yung... Kasi yung uso ng panahon na yun, two tanks pa rin. Ah, two tanks. setup. oh, two tanks. Tinatakay namin baguhin yung shape ng meta. Kung- Since Edward ay malakas dati mag-mage, eh, mag-mage ka na lang kako si, Edward, ah, si uh. Dex na lang yung ano, isang tank. Try mo yung mga hero mo. Mm. Uh, wag natin ilak na pag mage ka, dapat ikaw yung retry holder. Hindi, try natin uh. na ano, try natin iba. Doon nauso yung ano, mage post pro. Uh, Pero naalala ko nung uh, nung ano kasi, nung bandang season 4, ang dalawa yung parang pinagpipilian ng mga teams na kunin na RG boy na malakas. Mm. Si Edward at si Flap. Kasi Edward, season 4. Bago mag-season 4, ah, bago mag-season 4. Parang heading into season. Kaka, di ba kaka-champion lang na Archangel? Anong nangyari? Na-shake up yung signal which is uh, nandun ako, part ako nun. Oh, kasi ko si nga, oh, Coach Blab. So si Edward, uh, si Flap yun napunta sa signal. si Edward, ano din yun, parang minamata din. Mm-hmm. Uh, kaso nga, kasi ang pagka-scout kay Edward nun, alam ko kung hindi nagkakamali, marksman nga yun eh. Ano siya? Gushon? Gushon ni Garo dati. Ba, no? Gushon, okay, Gushon spammer dati yun. <laughs> Ah, okay, okay, okay. So, parang ganun. Parang hmm. sobrang, sobrang galing daw na player, na RG boy, na ni Scott. But, uh, eventually, ikaw yung nakakuha. Oh, kasi dati Ay, si Kyrie pala yung marksman. Si Kyrie yung marksman. Uh, oh, yung God, tsaka uh, Kyrie. Yung uh, ah. Bruno. So, yun, si Edward. Tapos, Si Kyrie, uh, after na lang eh. Wala, pa sa eksena si uh, Ala pang nakakakilala sa kanya nung panahon uh, na yun. <laughs> yung discovery kay Edward, ikaw ba yun o ano? Nung, uh, ayun nga, kailangan kong humanap nung nakita kong, nung nalaman ko ma magpo-full ah, time na si Doof as streamer. Uh-oh. And during that time, minsan na nakalaro ko na si Edward sa rank game. Although, alam kong taga-bataan siya. Pero naghahanap ako kasi that time na mage na pwede mm. kumalit kay Duke And eh, nagkataon, nasa global ranking siya nung una kita. Uh, ah. At di ko alam na siya pala yun. Teka, sino ba tong ano, tong player na to? Uh, may IGN na, na kayo uh, ba? Oh, iba yung IGN. uh, <laughs> ah. Tapos nakita ko to. Pwede ko nakakalaro to ah. Ta- hindi ko alam na siya pala yun. Uh, nung ko nalaman, ah, si Edward pala to. Tara nga, mag-try out ka. Sunduin kita sa inyo. kasi <laughs> yun mo nga talaga. Oo, oh, ayaw, ayaw pa ng parents niya. Hindi, ah, hindi payag. Oh, kasi syempre. gusto, syempre, uh, study first muna talaga. Mm. Eh, makulit siya. Oo. Oh. <laughs> Uh, magkaskol sila ni... Tama ba? Ni Kyrie. Uh, Pero di sila magkakilala ng pangalan. Oo nga daw, eh, hindi nga daw. Anyways, ang maganda dun kay Edward. So, yun, sila ni Flap yung mga ano na yun, eh, mga sabihin na natin mga para top 1 draft picks sa mga time na yun. Pero uh-huh. wala pa kasi talagang actual scouting noon or uh, wala kang scrims noon eh, 'di ba? Wala, wala kang scrims. Walang scrims. Wala, meron na sobrang dalang. Meron oh, pero sobrang dalang. Sobrang dalang. ano lang, tsaka usap-usap lang ganun. Mm. So, nangyari, nung uh, pagkakuha doon kay Edward, uh, semi-big news siya noon. Kasi parang na-acquire nga nung... Tsaka syempre, paborito din si Doof. At nung time na yun, Evos, medyo maingay naman nung time na yun. Dahil uh, sa... sa ang uh, ah, pinaka-unang org na... Malaki-laking org na napunta uh, ng Pinas. <laughs> Oo. so, ang <laughs> na-acquire si Edward. At dito na nag... Si Edward is just one of many times na maganda yung pagkaka-scout mo, ano, Coach Bon. Mm. Si Coach Arcadia, meron siyang 3S daw sa sa success or to, to define to find a great player. So una doon is yung ah, yung isa yung isa swerte daw eh, which I don't know if I agree ka. Siguro mamaya tanong kita about doon. Pero isa doon na sinabi niya is scouting daw. So nag-start lahat doon sa sa proper scouting. Mm-hmm. So ikaw, masasabi ko, isa ka sa mga malulupit na talent scout dito sa Pilipinas. Yan. Ang dami mo na-discover. Uh, Paano oh, nangyari yun? Uh, <laughs> so, eh, Kyrie, tapos si Edward, tapos Yue. Oh, yun. Sa SEA Games ko oh. naman. Na, sa ano naman yan. Sa ISF e ko naman nakuha yan. <laughs> Oo. Well, yeah, yeah. Uh, paano mo, ano, uh, pa, mm. ano to, skill mo ba to? Natural ba nangyari sa to? Masabi bang sinwerte mm. ka lang? <laughs> Ganyan. Hindi naman. Kasi unang-una, gago na sa panahon ngayon, madaming ano, madaming nag-PPM sa akin na baka pwedeng mag-try out coach. Lahat ano, mm. ano, gagawin ko. Lahat madali akong matuto. Ganun. Ganun yung mga nag-apply eh. Ah... Uh, kumbaga mga ano, mga frustrated silang maging pro player. Samantalang mm. yung mga yun, yung mga nakuha ko. Talagang nakita ko na ina enjoy lang talaga nila yung laro, uh, 'di ba? Never okay. sumagi sa kahit naman ako ah, never sumagi sa isip ko na mapunta sa pro. Talagang ine-enjoy ko lang yung ano, ine-enjoy ko yung ako na hindi ko namalayan nasa pro scene na pala ako. Mm. So ganun din sila, mga nakakalaro ko dati sa rank game, uh, si Edward hanggang sa dumating sa time na kailangan kong kumuha ng player dahil uh, may umalis na isa. So tumingin mm. ako sa global rankings. Yun yung pinakamadaling ano way para magpapansin yes. ka sa mga ano sa mga pro teams. Mm. Magpapansin ka dahil sa grind mo, dahil nakikita ka sa global rankings, panay ka may binibiping mga pro player. Yan. na, dumadating sa point na pati pro player, gusto ka ng kakampi, ikaw na yung mismo yung inaaya. Oo. Hindi yung ano, hindi yung ikaw mismo yung lalapit sa mga team na pwede po bang mag-try out kaso mababa yung star ko eh. Kung mababa yung star mo, ibig sabihin, hindi ka ganun ka-passionate. Yeah. Kulang Kailangan, ano, mataas star mo dahil unang-una, competitive ka. Mm. At dahil at, at pangalawa, dahil sobrang passionate mo sa laro, sa laro talagang ginagrind mo. Yeah. Na hindi mo namamalayan na napapansin ka na pala ng ano, napapansin ka na ng iba. Mm. So ayun, dumating sa point ng taas ng stars ni ni Edward and then dumating naman sa point yung kay Kyrie, uh, sumali kami sa isang tournament, kailangan ko din ng isang player. Si Edward na yung isang kasama ko and then dalawa pa na taga-bataan. Uh, ah, doon naman dumating si ano si Kyrie na nahanap kong isa na marksman at malapit lang din siya doon sana sa uh, <laughs> venue. Kumbaga, isang contact lang, pwede siyang makapunta. Ah, I mean, like yung, ito yung sinasabi ni Kyrie na tournament daw na sinalihan niya sa Bataan mismo. Oo. Ito yan, ito na yan. Oo. Yung weekly tournament lang siya na yung premyo, 10K, ano yun, smart, ano yun, mga smart sick club sa'yo na, basta mga oh, ganun. Oo, oh, una, una, 10K lang una, uh, ah, kada week. Uh-huh. Mahal kami, nananalo kami. Hmm. And then nagkaroon ng parang regional, yung tipong sa iba't ibang ano na, uh, uh-huh. ba- barrio. And yun, yun doon na yung malaki-laki. Ay, sinare ko ng isang araw yun na, ah, nung ano, nag, five years ago na pala. Ah, Oo, oh, nasa ano yun, eh, nasa time range ko ngayon. Kaya lang, mga three days ago, parang sinare ko. Okay, okay. Oo. Oh, and dumating sa point na kailangan naman namin ng marksman nung panahon na yun sa... Uh, sa, sa, sa team mo, sa lo, amateur team ata yun eh. Oh, blacklist ka ah, nun. Oh, blacklist na yun. Pero first. yung smart, yung smart kasi nun, parang hindi yata <clears throat> pwede yung mismong pro team. Parang ganun. Oh, something bawal, like bawal. that. Oh, something bawal. like that. Hindi naman totaling bawal. Oh. Kahit ako binaban na nga nung panahon na yun. Pero wala kasi sa rules na oh. bawal yung ano. Bawal yung nasa pro. Kaya yeah. yun, nakasali pa din oh. kami. And hindi pa talaga sila kila ganun. Si Edward tsaka si Kyrie. Kyrie. Uh, si Edward, nagay ko ng player nung uh, season 5 sa hindi, season na. Tama ba? Oh, tama, season 5 sa Black Race. Yun nga, yung, ano, yung uh, post-Cormage setup and pinakaunang Natalia na <laughs> roamer. Yun nga, Natalia. Nun, yun yung naalala ko sa kanya nun. Flameshot Kagura tsaka uh, Natalia. Naalala ko sa kanya season 4. Uh, yun. So, pagdating naman nung, ano, nung season 6, kailangan ko ulit humanap ng isa pang player. And nakikita ko, si Kyrie dahil marksman naman yung kailangan namin nung panahon na yon. Mm. Although hindi siya yung tipong, hindi, dahil kakilala ko yan, pasok na agad yan. Hindi. Ah. Ang sabi ko sa kanya, mag-try out ka dito sa team namin. And then, uh, sa mga team ko naman, sina Dex, kayo mismo yung humusga kung uh, pasok ba. Hindi yung tipo yung ako na, hindi, sige, malakas to. Ano uh, to? Hindi, wag, hindi, hindi siya ganon. Hindi siya palakasan. Mag-try out ka, i-earn mo yung spot mo. Mm. And napabilib na. Nap, napabilib ni Kyrie, sina Dex, sina... Uh-huh uh, sina Edward, uh, Honda, ay hindi, Eso. Sino, Si Eso na yung kasama namin doon. Pasok, sobrang pasok talaga mm. sa panlasa nila. Mm. Uh, kung paano mag-marksman positioning ni Kyrie. Sobrang uh. ano, sobrang nagustuhan talaga nila kahit na yung time na yon nagtatry out siya, naka-data lang, sobrang lag. Oo, oh, sobrang lag. Oh. Tapos <laughs> saka yung niya, di ba? Yun yung sin... Oh. Nalalaki post ni Kyrie nun eh, yung galit na galit siya. Pag nagkaroon daw siya ng iPhone, babalikan daw niya lahat. <laughs> mm. Ayun. So, kagaya nung nangyari kay Edward, pinagpaalam ko din sa parents niya. And mm. hindi rin ganun ka, ano, hindi rin ganun kapayag Oo. uh, yung parents niya. Sabi pa nga nung tatay niya sa akin, pag Uh, pag may nangyari sa anak ko, po kita. <laughs> si Tita Dags ba to? Si Tita uh, Dags. Uh, Nagaga ko pa yun, no? Sabi ko, oh, sige, sige po. Uh, agree. Uh, uh. Ang sa, sa sobrang bata ni Kyrie, si Tito Dags ay yung tatay ni Kyrie ka-vibes pa natin yun eh. Although, syempre, semi-older si Tito Dags. Pero pares lang ng ginagawa, nagdodota rin yun, nag-tekken-tekken. Mm. Ganun. ganun kabata si Kyrie. <laughs> oh. Ngayon, si ang siguro ang next question ko dito about this scouting. Obviously, marami na tayong mga napag-usapan about Kyrie tsaka kay Edward and in many other content out content out there. Ang curious ako is una itong si uh, ah, Yue. Paano nang paano mo na-convince tong blacklist na kunin itong si, si Uwe? Especially kasi meron kang Haji noong time na yon. Sino pa ba yung mga, uh, meron kang VEYs in a way. Tapos, uh, ah, sino pa ba yung mga post-porn doon? No? Maraming mga pwedeng kunin Yun eh, na yung post-porn. Yung time na eh. nagpahinga yata yung ano, si Haji tsaka Oheb. Ah, so Oo. is it just because of that? Parang ganun. Oo, kailangan nila ng ano nun, ng mm. phosphor. Pero nung una kong na-discover yan si Ewan, nung combination sa ISF, Mm. di ba dati yung ah, procedure ng ano, ah, yung procedure ng Cebol, yung top two finalists, sila yung magko-combine Mm. ah, para ma-determine kung sino yung magkakaroon ano, first five, parang ganyan, parang ganun. And dalawa yung nakita ko noon na talagang may tira. Mm. Ah, every time na magsha-shuffle yung ano, yung players, sobrang consistent ng ano ng nilaro ni Yuri Regar- regardless kung sino yung kakampi niya. Mm. Oh, siya yung isang pinaka-consistent doon sa combine na yun. And pangalawa si ano, si Berarde. Yung si ano, uh, oh, uh, yung, Yuna, Yuna. Oo, oh, si Yuna. Asan, ah, Yuna. asan pa kayo ngayon? Ala, nung huli kong balita nag nagibang ano eh. 'Di ba? In-interview ko kayo noon eh. Meron silang dalawa si si Yuna may lipad nun eh. Mm-hmm. Parang yun yung, ni interview ako kayo nun nung ano, di ba, bago kayo lumipad ng ISF, mayroon na siyang offer sa ano. Pero di ko alam kung nasa siya ngayon. <laughs> Oo, oh, yun. Isa pa yun sa ano, yeah. consistent yung laro. Napunta siya sa MPR Malaysia, alam ko eh. Oh, dati. parang yun. Uh. Eh, afternoon, ewan ko na kung nasan na siya ngayon. Oh, sa, kung nasan ka man ito. ngayon, paramdam ka. oh, <laughs> paramdam ka naman. <laughs> mm. Yan, so, ibig sabihin, itong si Yui pala, we're, we're, lahat ng mga tao, we're just sleeping on Yui pala ng mga time na yun. Tapos ikaw na, kita mm. mo na, mm may potential talaga itong bata. Oo, sobrang consistent niya. Even nasa substitute niya, nasa substitute siya nung, ano, nung panahon na sa ASF, e sa Bali. Talaga makikita mo, naghaharo pa din talaga siya. Mm. And napakadali niyang pakisamahan. Mm. Yun nga lang, hindi siya nagsasara ng CR, kaya madalas kong pagbukas. <laughs> Ikaw best ko na ganun. Uh, ah. <laughs> Eh okay kayo, baka ngayon, ganun pa din. Di naglalak, Oo, oh. magugulat ako pag bukas ko ng siya, huy. May <laughs> tao. Ah. Okay, okay. So, si, si Uwe naman, uh, mas, nagulat ako kasi parang, I'm a big fan of Haji. At alam ko, sobrang galing ni Haji. Pero no, season, may championship run kayo nun eh. Season sa Echo. Ano Uh, 10. 10? 10? Ah, oo, 10. Wala pa si ano, Ay, wala pa si Juve. Sorry, Tama, ten. Yun yung huling pagtatapat namin sa finals. Oh. Ano, eto. 11, hindi, nag-11 ulit. Nag, nag, back nag-finals kay 11. 11 wala ako noon. Pahinga ako noon. Ah, uh, okay, okay, okay, okay, Oo, oh, tama. Nag-ano ulit sa ganun, nagharap. Oh. Tama ba? Oo, oh, yun yun. 11, yun, 11 Echo yun. Tapos, ah uh, tandang-tanda ako kasi si <clears throat> Juve. ganda ng per- sobrang ganda ng performance ng finals na yun. Tapos, mas ginalingan pa niya dun mismo sa MSC. ba diba? Yung kalaban nila yung Onik. Mm. Sila Kyrie noong time na yun. At si Uwe, talagang napakaganda ng performance. At matapang na bata pag maglaro. Matapang mm-hmm. siya maglaro eh. So, uh, yeah, big props to you, Uwe. Eh. Lahat ng success niya ngayon deserve niya. Back to back din siya na ano, no? M series, tama ba? Oo, oh, tama. Di ba? Oh, oh. M5 present siya. Ngayon M6 present ulit siya. Oo, oh, di ba? Low-key lang, <clears throat> pero back-to-back yan. Sa... Maganda kasi, mang maganda kasi dyan kay uh, Yue. Talagang ano, follower siya. Ah. Hindi mo ah. siya mapapagana ng ano, ng walang matinong post 5. Pero bigyan mo siya ng matinong post 5. Talagang mayu-utilize ng matinong post 5 kung mm. paano, paano yung gagawin ni Yue. Talagang uh, magsabi ka kung anong gusto mong pagawa sa kanya. Hindi magdadalawang isip. Mm. Talagang gagawin niya. Yung malaki tip, uh. magti- malakas magtiwala din sa teammates, parang gano'n. Oo, parang kaya natin. the more na may mas mainam siyang post 5, the more na ma-activate siya. Yeah. At mukhang activated na activated siya kay, uh, Oo, kay Rene, J. Kaya yung huling ano namin, yung huling uh, pagkasama din namin nung M5 din yun, di ba? Mm, M5. Ang Last kasama year niya noon si ano si Rene J. Oo. Ah. Oo. Yun. Uh, big props to ano, Mr. Yue. Uh, ayun. Th- that's uh, that's scouting. Um, siguro ito na lang. Uh, bukod dun sa sinabi mo na para passion sa stars, anong hinahanap mo sa isang player at masabi mong magaling siya na player. Parang may trait ba? Obviously, nandiyan yung discipline. Kaso hindi mo hmm. man makikita mm, agad hindi yung discipline. Hindi mo agad eh. makikita yan. Oo. Uh, so ano yung, ano yung parang che- checklist mo na, ay okay, pwede ka bata. Mm. Ayan. Unang-una, ano ba yung nagagawin niyang role? Nung titingnan mm. mo. Nagagampanan niya ba yung ano, yung na mabuti yung role na uh, ah, nilalaro niya? Like for ah. example, kung kay uh, kung kay Kyrie yan dati, yung marksman, gaano ka kagaling pumosisyon, mm. di ba? Okay, okay. And yun yung, yung time na nakakita kami ng marksman na lumilipad at the same time napakaganda ng position niya, napaka-safe. Mm. Kaya yun yung isa sa mga naging uh, key para mapa-oo ko yung ano, yung mga teammate ko, 'di ba? Doon pa lang doon kay Uwe naman sa pagiging uh, post niya, mage. Siyempre, magbabase ka ulit sa role. Paano mo nagagampanan ang isang mag- magaling... Paano mo magagampanan ang isang pagiging magaling na mage? more on sa bitawan ng skill yan. bang tumatama yung mga skill mo, mm. di ba? Uh, kung ikaw naman ay isang jungler, paano mo ma out farm, maa-out jungle yung uh, yung kapwa mo, yung counter ano mo, counterpart mm. mo na uh, jungler na nakita ko naman kay MP. Mm. Uh, ganun siya, peril siya. And syempre, uh yung discipline, hindi mo basta-basta makikita yan. Unless uh makasama mo na, di ba? Yung attitude, hindi mo din basta-basta malalaman yan. Hmm. Unless makasama mo din. So, yun siya, kung paano niya gampanan uh, yung role na nilalaro niya. Okay. So, para meron kang standard sa bawat role, tapos pag na-checkan na to, okay, p- pwede ka. Mm-hmm. Pwede mm, ka oh, at saka kung gaano ka, ka kung gaano siya mag-grind. Mm-hmm. Sabi ko nga sa inyo, uh, kung gusto niyo magpapansin sa mga pro teams, pakita niyo in terms of uh, grinding. Mm-hmm. Kung sino-sino mga pro players binibipin niyo, tinatalo niyo, nakatapat niyo. Yeah. Tapos, nasa global rankings ka, bigla ka na mapapansin, uy, sino to? Mm. Na kontakin nga natin to. Kung may pag-try out natin. Parang ganun. Pero parang hindi ka, ma- mapipi ka ba na nung type mo? Hindi parang, man. alam ko hindi. Alam, hindi, <laughs> hindi, Kaya, hindi man ako ganang ano. Pero nagpo-post ka na ng mga top global yun. Oo, oh, yun lang. Every week. Kasi uh, every week may ano eh, di ba, refresh. Oo. <laughs> every month may, may isang mababa, mababa every month yun, mababago oh, kung sino yung umangat, kung sino oh, month pala every month, oo. Oh. Uh, bakit nga pa BP tawag dun? Battle Bat- point. Ah, kasi yung ano? pag, pag shinare mo, <laughs> may battle points may battle ka. points ka. Ganun yun. Ngayon, uh di ko, ah. wala na atang ganun eh. Not sure. Eh, no. <laughs> wala na, pero BP yung naging term dun sa mga ito. Mm. So, grind, para sa'yo, grind and if napufulfill yung oh, kumpara, standards mo sa role. Sa role niya. Okay, very good. Um, I wanna ask you about, actually, question number two pa lang ako. <laughs> Nag-jump tayo sa four eh. Pero question number two pa lang dito. What is what is coaching para sa'yo? At especially, pwede mo, na ba, pwede mo ba ikwento sa amin bakit ka nag-transition into mm-hmm. coaching when you are one of the most masipag na player sa pag-grind, di ba? Uh, wala ka talagang tigil dyan. Mm-hmm. May tira pa naman din talaga yung laro mo <laughs> ng mga time na yun. Ang naalala ko lang na reason ay ang dami nyo kasing tank <laughs> noon, Dexta. Oo, ano kami, Honda. agency ng ano, ng <laughs> tank. Oo, agency kayo ng tank noon. So, yeah, I, I wanna, wanted to ask you the, uh, what, what was your mindset? Bakit ka nag-switch mm. into coaching nung season ay? Oo. Uh, kasi ako na yung pinaka matanda nung ano na yun. Nung season na yun. <laughs> Uh, ako na yung pinaka uh, matured enough para maging coach. And alam mo naman, ako gusto ko pa naman sanang maglaro. Ah, Pero okay, okay, syempre, okay. kung ikaw na yung pinakamatanda, alam, sa isip mo, alam mo kung ano yung gagawin mo, alam mo kung ano yung magandang diskarte. <laughs> Yun nga lang, ayaw mag-sync ng ano, hindi na umaayon yung reflexes mo. Oh. <laughs> ayaw mag-sync ng reflexes mo, ng ano, ng daliri wow. mo, sa gustong gawin ng utak mo. Di ba? So, nung panahon na yun, ang dami naming nadidiscover na players na magaling sa mechanics, mabibilis yung daliri. Uh-huh. Siyempre, magigiveaway talaga ako para mas mag-shine yung mga players na yun. Okay. <laughs> well, get up. pero kasi 'di ba hindi nawala yung competitive spirit. At the mm-hmm. same time, kapag competitive ka enough at may knowledge ka enough sa game and esports, tanggap mo na hindi na ako muna panglaro. Parang mm. ganun ba mm. 'yan? Oo, tama 'yon. Kung bagay, share mo na kung paano mo uh, yung knowledge mo kung paano yung pagkakaintindi mo sa laro, kung paano yung way para mapadali yung laro, para mabit yung laro. Mm. Ayun. Uh, but noong time na yon nasa isip mo na ba na mag-coach? At meron ka bang alam na parang technique sa, sa coach? Kasi iba syempre yung tirada niyan eh. sa oh. Player. More on ano, more on wala pa talaga. Ang mm. ano ko lang noon nung nag-start ako mag-coach, ano bang magandang combination ng mga hero na may sing, yung mga combo-wombo na magandang tignan, uh. Ah. maka-discover ng mga ganun. Totaling wala pa talaga akong idea sa uh, pagko-coach. Mm. Life coach nga, wala akong idea dati na may ganun pala. Mm. O yung sa macro, totaling wala din ako. Talagang start uh, from zero talaga ako. Mm. At uh, ano yung mga pinanood mo ba or inaral mo or nagpaturo ka ba from someone para ma magkaroon ka ng mga coaching skills, kumbaga? Ah, isa sa mga nag-guide sa akin si ano, si Boss Pau. Pau Bago. Oo. Oh, Sakto. Siya, isa, siya, sa mga nag-guide sa akin kasi siya yung isa sa mga founder ng ano, Blacklist. Yes, yes. Uh, nung nag start pa lang, eh siya 'di ba, nanggaling din sa mm. Dota, isa siya sa mga naging coach or analyst ng uh. Dota. Isa siya sa mga nagturo sa akin ng mga uh, way of coaching. Okay. Kaya madami din talaga akong natutunan. Mm. Ayun, so shout out kay Coach, uh, ay, Coach, oh ano, coach din. Coach Pau. Oh, <laughs> si Sandata. si anyway, data. <laughs> anyway, Pau Bag. Okay. Now, uh, when it comes to coaching, doon na nga, sabi mo nga, hindi pa alam yung mga life coach. Ang dami na nga yung mga iba't ibang mm-hmm. klase ng coach. At uh, masasabi ko, natural naman nangyari yun. Um, una nangyari to sa League of Legends na at least yun yung <clears throat> prominent na alam ko. Sa League of Legends, meron sila nung head coach, meron silang technical coach, may analyst whatsoever uh, pagdating nung bandang mga season 6, or uh, I guess nung mga season 3, 4, dahil kay Panda, nagkaroon ng demand sa coaches. kasi ikaw, uh, nag-transition ka na into coaching. Dati ang coach isa pa lang. tas usually uh-huh. talaga, draft ang uh-huh. naka-assign sa'yo. At syempre, ko yung draft ka sa scrims, ikaw, yung, dati nga yung coach, manager din eh. Parang ganun. Or manager naging coach. Hindi pa talaga defined yung uh-huh. coaching ng time Dapat talagang dedicated na... Ah, kasi Panda talaga, parang Archangel lang talaga yung coach ng panahon na yun. Eh. Oo. Totoo yun. Eh. Siya, siya yung legit na coach nun. Siyempre, si Blapsi, ayan, season 2 champion, coach siya nun. Pero uh, mahal na mahal kita, Coach Blap. Pero noong time na hindi pa talaga katulad nung ginagawa ni Panda na talagang dinidisiplina niya yung player, siya yung in charge. Talagang actual head coach yung ginagawa niya ng mga time na yun. However, noong mga bandang season 6, nagkaroon na ng mga kakaibang mga demands. Nag-start na ng maghanap ang mga teams ng isang analyst. Ayan. At masasabi ko, no season 6, season 7, analyst, hindi pa talaga alam yung actual wala naman definition ng role. Uh, wala naman talaga. Defen- depende talaga sa pagkaagamit mo. Hmm. So, you had uh, eventually... Hindi, si Dex naglalaro nun eh. And, uh, season 6? 7, 7. 7. Anagos, ano, dedicated Anagos ah, na namin siya noon. Although, hindi pa ganun, hindi pa siya meta sa uh. Ah. FPL na may Anagos, ganun. Pero, uh, talagang dedicated Anagos yes. na namin siya nung uh, season 7. Yan. At, ang um, si Eson pa kasi naglalaro noon. Oo, si Eson naglalaro. noon. So, naglalaro si Eson noon. Tapos, ang team lang na may analyst, well, parang kayo lang din. Parang wala. Uh. Uh, ay, hindi. Well, kami ni Leo. Onik ako, Leo, ano siya, sa TNC. Diba? Oh. By yung mga ganun time. Si Panda meron din. Kung di ako nagkakamali, midnight ba? Or something Parang like, sa ano, sa... Playbook. L- eh, L- Oo, oh, sa LPA. Oo, oh, yun. LPA. Magkasama nga sila. Ah, uh, sino pa ba? Ayun, yun lang yun. sa, sa Bren, wala. Si Daki lang yun. Eh, all-star kasi yung Bren noon mga season 7 eh. So parang di, nil, di pa nila kailangan nun. X eh, mm-hmm. wala talaga <laughs> totally. Si Pacbet lang Pacbet. yung the, the super drafter. Pero wala talaga actual analyst. Alam mo ba mga teams nun? Mm, Aura. Omega. Si Omega. si Aura ba? Di, sa ano lang yun? Arc lang yun eh. Wala din siyang wala din siyang uh, so, Smart Omega, si Dale. Dale, oh, wala rin siyang analyst uh, na. Hindi pa so, talaga. Oh. So, uh, season 7 lang talaga. Season 8 siguro doon na nagkaroon ng, uh, ano, ng mga dedicated na analyst. Dedicated analyst. How, uh, ah, <clears throat> no season 8, ang um, dinanong ko si Coach Shib. So, it's always dependent on the team paano niya gamitin yung dedicated analyst. Kasi kung tatanungin kita ngayon, ano para sa iyo isang dedicated analyst? Ako, sasabihin ko, stats Mm-mm, or stats, numbers. number one. Uh, na, uh, numbers, mag-scout ng kalaban, ganun. Tapos, minsan may mga analyst, let's just say si Dexter, compare mo sa akin, hindi ko kaya mag-technical coach kasi hindi naman sobrang taas nung, mm-hmm. nung knowledge ko sa mechanics. Mm-hmm. At hindi lahat ng role kaya kumakas. Siguro pwede ako mag-focus isang role kaya kong sabihin lahat ng in and out ng mga technique doon. Pero yung technical coach, si Dexter, kaya niyang gawin yun. So, para madami pa rin siyang hinahawakan na ano. Uh, ang na, ano niya doon, uh, kino-convert niya yung mga numbers into uh, something real na, for example, uh, kada may kada ginagamit natin yung hero na to, nahihirapan tayo pag may gantong hero. Although mm. hindi hmm. sila magkatapat, hindi sila related sa isa't isa, pero every time na may gantong na ginagamit natin to, natatago tayo. Mm-mm. Ano yung ano explanation? Yun yung ano, yun yung mga uh, ginagawa niya dati. Itong season 7 to. Oo. Okay. So, for you, what is a yung analyst ganun, ganun yung mm. Mm-mm. Ganun yung rec- uh, kung ikaw yung head coach, ito yung analyst na gusto oh, ko. Yung something, oh, yung something na hindi ko man nakikita na related yung dalawang hero na to. Uh, yung uh, for example, may jungler na Barats and then mm. yung e EXP uh, something like may Ruby or Argot. Bakit every time na may ganto na jungler tayo, bakit uh, ang taas ng losing rate natin? Mm. Although hindi sila ano, hindi sila related na sobrang direct counter, pero panay tayo talo. Mm. Yung mga ganun. Kaya tapos doon namin ipi-figure out kung kami magbe-brainstorm. Oo nga, no? So, ganito pala yung explanation kung bakit panay tayo natatalo. Mm. Mm. Okay. And, so that's at the analyst statsman obviously statsman ka. Meron kasi mga dedicated statsman naman na talagang actual stats lang gagawin niya. Si Dexter, it just happens to be na meron siyang technical knowledge kasi. Parang mm-hmm. ganun. Kaya uh-huh. Ah. sa yung pagsabay. So, uh, <clears throat> for example, uh, meron doon yung TNC dati. The Dota, Dota, TNC. Pala niya si Kip. So, talagang yun yung role niya. Statsman lang talaga. Hindi, hindi siya magtuturo about uh, paano mo i-micro yung lane. Ganun. Mm. Pero alam niya yung mga stats na kailangan ah, mo. Mahirap yun. Mahirap magturo kung paano yung ano, kung paano yung raining, kung ano yung pipindutin mo. Oo. <laughs> Kung, gan- kung ganun yung ano, ituturo mo. Ikaw na lang din maglaro. Ah, ganun, <laughs> ganun. Pero ganun yung parang quote unquote technical. Ah. Si Eto Max, may ganun siya knowledge kasi former player siya at the top ah. level eh. So parang kaya pa niyang ituro yung ilang combo, yung mga ganun, hmm. bitaw ng skill. Pwesto mo mismo sa ano. And si Coach Eb, ma, ano siya eh, ah, hybrid. So parang ay, hindi siya masyado mas stats na coach. Mm-hmm. Pero, kaya niya ituro saan ka mismo pupwesto. Parang mm-hmm. ganun. Ikaw ba, paano ka ba mag-head coach? Mm-hmm. Paano? Nung, uh, nung start, nung season 7, more on mahina pa ako sa ano, sa macro. Okay. Mga trade, uh, more on nakapokus talaga ako nun sa overall composition mm. uh, ng team. Kung ano yung strength ng player na to, kung paano ko pa mas mapapa-improve kung ano man strength ng player na to, kung paano yep. ko mas mas mai uh, ah, babuff, ano yung mga alternative na pwede kong gawin. Uh, hindi pa sumasagi sa isip ko doon yung sobrang magagandang uh, rotation kung paano yung uh, magandang timing para umipit, mm. ano yung mm. magandang timing para i-set up yung uh, Lord. Uh, natutunan ko pa yon ano uh, along the way. Mm-hmm. Uh, more on talagang sa overall composition and kung paano ko i-maximize yung mga uh, players ko nung panahon na yon, kung paano ako nag-start. Okay, okay. Uh, may isa pa, yung sinabi mo, life coach. another type of coach. Mm-hmm. Uh, gusto, ang gusto kong term dyan na maganda, performance coach. Uh. Diba? Uh, About, syempre, para improve yung performance ng player. I don't know kung ganun kang klase, pero si Panda, Ducky, at Yeb, yan naman ang strength mm. din. Uh, paano nila magagawang in the zone yung players nila mm. essentially. Mm-mm. 30% siguro, nandun lang ako. 70% more on ano, uh, in-game related talaga. Mm. Kasi uh, season 7, meron kaming uh, Boss Rada. And nung mga sumunod na season, nandyan si uh, si Boss Doms and Banubs para uh, maging life coach. Mm. So, hindi ko gaano siyang ano, hindi ko siya ganong focus. 30% lang nandun. Pag nakikita ko sobrang glaring, glaring lang talaga ng isang uh, ginagawa ng player na sobrang uh, napapansin mo na na hindi na talaga nakakabuti, doon pa yung ako uh, ano, na, mm. oy, teka, may kailangan tayong pag-usapan. Mukhang hindi mo trip yung kakampi mo na to, ah. ah. Diba? Madaming, ano, madaming ganun eh, na pag hindi nyo pinansin, sobrang magiging malaking problema nyo na mas malaki pa kaysa in-game. Yeah. Oo, yeah. na may uh, may crack na pala sa dalawang magkakampi na to na ayaw niya na palang kasama sa lane. Hindi niya na tinatawag dahil ayaw niyang uh, mapunta sa lane niya, maiinis lang siya, ganun ayaw sumunod sa kanya. Hmm. And pag kinausap mo naman yung dalawa, uh, ah, doon mo magagaman kung bakit uh, kaya pala ayaw ko to kasi madagas, ini-ignore pala ako nito eh. Hmm. Kaya pala ay, ah, kaya pala si gantong player uh, mas gusto kong kakampi kasi outside the game mas napapasunod ko pa kahit hindi siya yung post 5 mga ganun. Mm. Mas sobrang daming ganong bagay na yeah. kailangang maayos bago bago kayo mag-dime in sa in game. Yeah which is uh, always dif- difficult kasi hindi siya agad kita. Mm. Parang usually lalala mo na yung sitwasyon mm. bago mo siya makita. So, I'm sure ngayon na-develop mo na yung early warning signals na uh, sa ah. mga ganun. May, ako tama May mga nangyari na bang mga ganun sa Madami. Uh, <laughs> ah. Madami may, na. Ano bang, ano bang pwede i-share dyan na para mga ganun? Uh, meron ba? Na oh, meron, meron, meron, meron. Okay. Alam nyo ba, And mm. ma- madami naman ng ano, nakaalam nito. Dati si Edward Oheb, nag-away yan. Ah, <laughs> okay. Nung bago-bago pa lang na magkakampi. Mm-hmm. Kasi syempre si Edward, ah, hindi, niya naman, hindi pa niya naman ganun kakilala si Oheb. Eh, si Oheb dati, sadyang may tagay na kakulitan na. Ah. Oh, every time na, pala bata oh, e, talaga. every time na magrarang game sila, at parang si Oheb nilalaro. Tapos bigla na lang magko-concede nang wala sa ano, ng bigla-bigla na lang magko-concede out of nowhere. Mm. Eh, si Edward gustong manalo. Papanalo na biglang nag-concede. Yung mga kakampi naman, nagsipag-accept din yung uh, oh. B-Wise and sino yun, Eson. Oh, na, that, sino, inano naman yung trip ni Oheb eh, yun. Doon oh. naman ah. nag-aagit sa Edward. Ba't kasi nagko-concede? Oh. and <laughs> doon sila, na, doon sila nag-aaway. Yun yung mga nakakatawang example. Uh-oh. May mga times ba na parang, uh, uh, sabi mo nga, di ba, may mga times na hindi na gustong kalaro nitong player na to, itong isang player na to, napa, na napag-reconciliate mo sila just because of, or kung hindi man ikaw, si Boss Rada ba to, or alam mo yun, kung sino man, na eventually, yung mga magkakayaw, mm-hmm. nag, nag, they found a halfway point na... Uh, siguro sa unang attempt, na magkaganon sila na hindi na sila nagkakaintindihan. Unang attempt na naiayos nyo at naging maganda yung result, okay pa yan. Sige, mag-ano mm. yan, mag-proceed pa yan. Pangalawang ano, pangalawang best na nangyari at hindi talagang to, uh, totaling naayos. Talagang ano na yan, wala na. Oo. Uh, yeah. Madami, madami ng, kahit ngayon, madami akong kilalang team na may ganong nangyayari. Yeah. And the thing is, hindi naman sila magkaaway talaga. Hindi sila magkaaway uh, outside the game. uh In-game lang talaga. Talagang ayaw na nila. Oo. Hindi sila sync ganun. Oo. Ah, ang hirap niyan kasi wiwayin mo sinire-rotate. Ah, uh, <laughs> pero outside the game, in good terms talaga. Uh, uh. Well, that's part of coaching and life <clears throat> coaching. Meron ba kayong mga, meron ka bang mga ginawang mga ritual or at least manon na ritual sa players mo para maging 100% pa rin sa ano sa laro? Ritual sa mga players. Siguro yung mga ano, yung mga uh, preparation lang nila kung paano sila mapupunta in the mm. zone. Mm. May tamang tulog ka ba? Kasi madami, lang, madami na din ako na experience na So, sobrang excitement, hindi nakatulog pagdating uh, ng laro. sobrang <laughs> sabaw. sobrang lutang, sobrang uh. sabaw. Nasa sa kanila na lang, i-remind mo na lang kung uy, dapat gantong oras. Kung di kayo makatulog, o oh, eto, mag, eto yung, ano, eto yung gamot. Uh, uh, kung sakaling uh, meron kayong anxiety, para mawala yan. So, bibigyan ko sila ng tips. Panoorin nyo na lang yung mga magagandang laro na ginawa nyo, yung mga magagandang moves, highlights nyo para kumalma yung isip nyo na mm. uh, para pag alam nyo kinabukasan, uh, kaya ko palang gawin to eh. Masyado mm. ko na lang naaalala yung mga pangit na ginawa ko ng screen pero panoorin mo yung mga dati mong laro na magaganda yung ginawa mo. Manunumbalik sa'yo na, ah. kaya ko pala to eh. Okay, okay, mm. okay. Um, uh, that, so that's also part of life coaching. Meron pa ibang coach, fitness coach na Ay, wala ako dyan. Oh, ah. <laughs> Wala ako dyan. Pero meron, kayo, meron ba kayo sa, sa blacklist? Wala, wala kaming fitness coach. Ah. Pero yung ngayon, yung mga players ko, mga nagsisipag uh, jogging, workout Ay, naman. Yeah. Uh, so, naman. My question here is, <clears throat> kung ikaw ang head coach, Coach Bonchan, ano yung gusto mong parang structure ng coaching nyo? Kasi, kunwari, Dexter and MTB, hindi ko alam yung nangyayari sa loob. Pero nakikita ko parang ano sila, parehas sila in essentially ng ambag. Yun na, you know, outside looking in. Mm-hmm. Kasi syempre, parehas sila magaling sa technicalities. Obviously, si Dexter, magaling siya sa stats. Pero parang, in a way, you have two analysts. Mm-hmm. Tapos ikaw, head coach. And nalala ko nung M3, kinuha niya din si MTB despite already having V-Wise, Dexstar, mm-hmm. Bonchan. Uh, ah. Alam mo yun. Uh, ang main role ko talaga para kay MTV noon, uh, ah, uh, syempre, nung mga time na nagdo-dominate kami, ina-anticipate ko na in the future, ano yung mga pwede naming ma-encounter na problema para ma-dethrone kami. And isa sa mga nakikita ko noon, dadating talaga yung oras, yung mga heroes na ini-spam natin ng paulit-ulit, mababasa na yan ng mga team So, kailangan kong makakuha ulit ng mga panibagong heroes na pwedeng maging viable along the way na pwede nating gamitin. And nakikita ko yung mga content niyan, more on sa mga ano, more on sa mga bagong labas na heroes, bagong buff na heroes na pwedeng uh, magamit, ma-abuse. Yun yung pinaka naging main role ko talaga uh, kay MTB kung bakit ko siya pina ano, pinahire for discoveries. Kung baga, kung baga siya, siya yung dating ano, dating puwego ngayon. Mm. So, iyon, yun yung pinaka main role ko sa kanya grabe genius yung naisip mo na yun ah. Sobrang genius. Sotang standing ovation ngayon, <laughs> Coach Ball. Pero yeah, I think that's so genius kasi <clears throat> hindi mo, na, uh, ano, nag-isip ka na ng dynasty building mo nung nasa peak ka. Kasi di ba, mm. ang, ang daling ano eh, pag nasa peak ka, parang, ay, kaya natin to. Kahit, ano, kahit sino. Uh, kaya natin, ano. Oh. Sabayan? Nakating talaga sa point na gano'n na wala kang kakatakutan. Mm. Yung hmm. feeling mo nasa forever ka nang nasa taas. Pero talagang sumagi, sasaga, sumasagi din talaga sa isip ko hanggang kailan namin mareretain to. Mm. Wala ka ng ibang way kundi pababa na lang. Nasa taas ka na eh. Mm. Wala ka nang iaangat, nasa ceiling ka. So darating talaga yung time na bababa ka. Pag bumaba ka na, uh, ano yung mga possible reason kung bakit ka bababa. Mm. So isa isa sa mga reason na yun, mababasa na kung ano yung mga paulit-ulit yung ginagawa. Sa dami ng replay, sa dami ng laro na mapapanood nila, alam na nila kung paano yung gagawing diskarte. Yeah. Ayun nangyari that's na nga. <laughs> well, pero tumagal. Tumagal. tumagal. And, and that's sa, sa, sa MTB. So, uh, again, going back to the question, ano yung gusto mong structure ng coaching staff mo? Mm-hmm. Kung, um, if budget is not an issue, <laughs> kumbaga, uh, what's your, how, what, how do you want to build your coaching staff? Okay. So, syempre, ayan, uh, as a head coach, mm-hmm. meron dapat ako ng, uh, siguro magandang, para sa assistant coach, mga magandang uh, uh, workload na ibigay sa kanya unang-una, dapat align kayo kung ano ba yung nasa isip mo. Especially pagdating sa draft, ano ba yung mga hero na usually yung sinasagot ko pag ganito yung pinig. So, dapat align kayo sa draft. And para just in case na dumating sa point na nasa stage, bigla kang may nakalimutan, Oy, coach, mm. nakalimutan mo yan. Ito yung ano, sinasagot natin dyan. O, oh, isa yon And pangalawa siguro, as, as assistant coach, yung mga uh, ah, taga set ng schedule, ng scrims, And syempre kasi para naman sa analyst, more on numbers. Mm. Paano mo makikita uh, yung mga bagay na hindi mo mismo ma-explain pagdating sa garo. Imbawa, yun nga, yung mga non-related na mga tapatan, bakit natatalo? Tapos mm. out mo na lang na, oo nga, no, panigtalo tayo pag may gantong hero, although hindi naman sila uh, magkatapat, pero sobrang baba ng win rate natin pag, ano, pag uh, dating dyan. And para naman sa mga head coach uh, like me, so kayo dapat yung mag-handle pagdating sa more on talagang ano, more on 70% ng laro pagdating sa micro, uh, macro, overall composition ng team nyo, ano ba yung identity nyo. Mm. Kailangan uh, kayo mismo yung magpi-figure out niyan. Yeah. Okay. And magagawa niyo yun sa tulong ng mga crews mo. So parang ano no? <clears throat> so dalawang ay dalawa or tatlo na coach yung mm. under mo sa coaching staff mo. No. Nakikita mo. Mm. Hindi, hindi mo nakikita yung values sa life coach ganun. Or... Ay, yun pa pala. Siyempre, ah, yun. No? Sorry, hindi no. ko nabanggit. Ah. Oh, siyempre, yun. Siyempre, kasama yun. Sobrang importante nun. Okay. okay. Uh, ng pagiging life coach. Although mm. ako, inaaral ko na talaga kung paano ko ma uh, paano yung way na matatouch ko talaga yung prayer. Talagang ramdam nila sa mm. puso nila na, uy, oh, talagang ano talaga to uh, sincere talaga yung coach na to para may ayos kung ano man yung hindi dapat ayusin. Nandun pa din ako mm. sa pag-aaral kung paano man yung maging effective na isang life, life coach. Life coach oh, Kasi in-game more on talagang uh, marami na talaga, ma, ami, sa, hindi sa pagmamayabang pero uh, sobrang dami ko ng knowledge pagdating sa in, sa in-game. Mm. Ngayon, nandun ako sa point na pinag-aaralan ko kung paano maging effective na isang life coach. Yeah. So, again, add to your skills tapos para maging effective ka talaga na head coach. And then, mm. obviously, you have your coaching staff na yun yung dedicated na gustong gawin uh, para dun sila nag-excel. Mm, uh, uh, para ikaw, focus ka na lang dun sa mga dapat mong i-focus. Yeah. Sa micro, sa macro, I see. mga strength ng players mo. Kasi kung pati yung iba, uh, kukunin mo pa, eh, ikaw si Mr. Everything. <laughs> so, <laughs> so pa, para sa iyo hindi walang ano eh parang mas maganda na madami kayo na coaching staff na ganun. Mm. As long as as long as nagagampanan talaga nila ng sobrang effective kung ano man yung mga task na inatatan yeah. sa kanila. Meron nga kung sobrang dami nyo nga. Uh, yung iba, kuya ko yung naman. Mm. Di ba? Wala din. So, iisipin mo pa, teka, ano meron pala tayong ano, gantong uh, ah, stuff. Ano ba mm. ginagawa mm. nito? Di ba? Pero so far sa mga uh, kasamahan ko ngayon, mga talagang ano sila, talagang hindi mo na kailangan manduhan. Mm. Siyempre, mga mature naman na siguro yung mga uh, nakuha kong uh, coaching staff ngayon. So, yeah. sobrang good talaga nila. Alright. Yan. So, uh, we touched about dun sa scouting and dun sa coaching. Nandito na tayo sa kwentuhan portion. Okay. Magsisimula, obviously. Uh, different shades of black. Yan ang tawag ko dito fast forward na natin agad dun sa unang successful one which was syempre VWise era. So there was a podcast uh, by Trike and na-mention doon na pagkakuha nila doon kay Venus and Wise, sinabi ng V-Wise na gusto nila ng, mag, ng coach na mag-handle sa kanila. Sa ganun. So, I don't know if totoo ba yung kwento na yun. <laughs> Kung parang ganun. At a certain degree. Mm, kasi nung time na yon na naghahanap kami ng players, syempre si Kyrie, ayun, nagpakita na ng intention na gusto niyang lumipat ng Onyx. And ako naman, sabi ko, pag ano, kung gusto talaga ni Kyrie, wag nating ano, wag nating ibenta. Kasi ala pa siyang value nung panahon na yon. Wag nating mm. ibenta, kuha tayo ng magandang trade. And that time, uh, si Blacklist, isa lang sa BYs yung gusto nilang kunin. Hindi ko na sabihin kung sino, okay. pero isa lang dun sa dalawa ang gusto nilang kunin. And sabi ko, ba't di pa natin ano? Ba't di pa natin kunin uh, parehas? Kasi although yung last season nila sa Onyx, yung pinaka naging pangit na season nila, alam ko kung bakit naging pangit. Unang-una, sumabay sila sa ano? Sumabay sila sa meta. Bakit nawala yung mga sustain ni Venus? Mm. Naging na siyang Cecilion, Eudora, Chang'e. Bakit bigla nilang tinanggal? So, uh, sabi ko, palagay ko, isa, isa yun sa mga factor kung bakit naging pangit yung performance nila nung, ano, nung season na yun. Yeah. Yung sabi ko, kunin natin ano, kunin na natin parehas. Aga naman ding ano, aga naman ding extra ang bayad kung kukunin natin mm. parehas. Ay, nag-agree naman. Okay. Yeah. At nung sinabi nga na parang, that, yeah, surely they're looking for a coach nun. At, no, at ikaw mismo nagsabi, hindi ka pa 100%, mm. hindi ka pa mm. final form nun. Bagito, parang, for lack mm. of a mm. better term, hindi ka ba na-pressure na parang star power tong paparating sa atin, ganyan. Hindi naman. Although na-excite ako na parang first time kong makakaku- makaka-handle ng ano ah, ng mga star player ah. mm. kasi all throughout wala kaming ano, wala kaming naging star player. Uh, si Ed, nung, although nauna si Edward noon, hindi pa naman siya considered star player nung yeah. panahon na yon Sino ba? Si Honda. Parang si, siya na yung pinaka nakilala dun uh. sa ah. ano namin, sa uh, panahon namin. More on, more on excitement. Ano ba yung ano? Ano bang uh, mapipil ko pag meron na akong mga uh, star player, anong, yeah. anong kaya kong magawa, paano ko mas uh, magagawang mag-shine tong uh, mga players na to. Paano mo niready yung sarili mo dun sa ganyan? Parang, uh, syempre, ay, alam mong magaling ka na, pero there's some in your, something in your gut na magsasabi na parang kailangan lalo ko pa mas galingan. Hindi ako dapat magpa-aura. Ah, parang ganun eh. Hindi ako dapat magpa-aura sa mga players na to. Para mapasunod ko tong players na to, kailangan magaling din ako. Kailangan may napatunayan din ako or what, mm-hmm. whatever. Hindi ka nakafeel na mga ganun when V-Wise ah, is coming. Hindi naman. Parang hindi din naman siya nagpakita ng ganong aura na, oy, hindi kami magtitiwaga sa iyo. Ah. Um, more on ano, more on mas maganda naging performance namin. Parang wala, di naman din sila nagpakita ng ano, ng uh, ganong hour at ah. talagang yeah. ano, pakiramdaman na lang muna kung paano yung magiging approach namin sa isa't isa, kung paano yung magiging uh, sistema namin. And hindi din naman agad nag-work nung ano nung panahon na yun eh. Yeah. Nung panahon nagkas uh, nagka MPLI yung out na yung MPLI. Puro kami ano, puro kami talo. <laughs> naka naka panalo kay first round to second round dun na kayo ano. Oo. Uh, nadadali. And thing is nung unang sabak ng VWise, ang kagandahan, ang dami pang amateur tournaments. Oo, sa yun yung masaya dati. Ang dami naming, ano, dami naming sinarihan. Oo. Mm-hmm. Ang, Relatively mabilis pa yung progress nyo, coach. Ah. Oo, oh, yun, yung, yun kasi yung maganda. Kasi nung panahon na mapupunta sila sa Blacklist, alam ko na agad yung discarding gagawin ko pagdating sa overall composition. So ang, ang sabi ko agad sa kanila, ibalik nga natin tong ano, tong mga utility ano mo, B, mm. yung mga utility heroes mo. Kasi tinanggal nyo yan eh. Mm. Eh, doon kayo umabot ng finals ng dahil doon. Ibalik ngayon natin yan. Kaya, ang maganda nun, kaya sobrang bilis ng uh, progress dahil alam, alam ko na, agad ko na magiging identity namin. Mm. Unlike nung uh, pag-alis nila, nung pumalit si Rene J, teka, ano bang magiging identity nat- natin ah. nung si Rene J na? Mag-utility ka ba? Mag-hard tank ka ba? So, mm. kaya, anong nangyari nung season na yun? Kailan ba yun? Season 12, season 13? uh, panay kaming lugi pagdating ng ah. ano ng first half ng regular season kasi wala pa talagang solid na identity. Yeah. Pero, pero finals kayo nun. Oo, pero umaabot naman just in time na, ah. ah, ito pala yung trip mo ha. Sige, huli ko na yung ano, huli ko na yung utility mo. Yeah. Sige, dito ngayon tayo mag-focus. Kung mas trip mo din pala yung mga utility, hindi sige, yun yung mm. ano, yun yung papagamit ko sa iyo. Sige, i-spam natin ngayon yung sa screen. Yun yung ano, yun yung maganda. Kaya ang bilis ng progress nung pagpasok ng BYs, alam na agad yung identity. Yeah. Nang pagpasok ni Rene J, teka, ano ba to? Subukan mm. Tapos pag agas naman ni Rene J, pagpasok ni Haji Aspos 5, ano na naman bang identity to? <laughs> Oh, Hahanapin ko na naman. Tapos uh, may bago ka ulit na lineup nito. Oh, tapos ito na naman, in <laughs> sumunod na season na naman, nagpagat na naman ng post 5. Oh. Perks, ano na namang identity ang ano, nang gagawin natin? Ano ba yung mga ah, comfort mo? Ano ba yung magiging effective mong ano? Ikaw, buti ka, buti ka mo, umaabot sa second half oh, na na-discover agad. Oh. oh. Yeah. Well, anyways, yeah. So, smooth yung pagdating pala nung sa, nung sa viewers on your part uh, not everyone expected Blacklist to be successful ng season 7. Especially kasi uh, si Uncle Eson yun nandun. So parang hindi naman siya ganun. Hindi pa, niya nag, na, hindi pa siya nakagawa ng name para sa kanya sa Post 5. Kasi dati marksman mm-hmm. yun, di ba? V-wise, uh, like you said, hindi ganun kaganda yung performance noong season 4 ng Onik. Then you also have Oheb na also wala pa rin napapatunayan. Mm-hmm. Hindi rin ganun kaganda yung performance sa MPLI. <laughs> 'di ba? Mm. Noong time na 'yon. Um, uh, also went from amateur at na ang ang si Agent Zero Edward talaga yung para masabing yes, reliable or whatsoever. And then noong time din na 'yon, si sikat ang execration um, Oo, oh, zap na yun eh. Uh, di ba? <laughs> Noong mga time na yun. Tapos, sikat ang Bren. M2 oh, ah, champion sila, fresh. Ah, uh, tapos, nagko-compete kayo sa Just ML, sa Juicy Legends, na hindi rin kasama yung mga quote-unquote top teams, di ba? So parang most of the people around did not expect at all na magcha-champion in that manner ang Blacklist mm-hmm. International. Mm-hmm. My question for you is, prior to Season 7, naramdaman nyo ba na magcha-champion kayo? Hindi, sobrang hindi. Kasi nga, sobrang struggle din namin nung ano nung simula. And napadali ang lahat kasi uh, unang-una sobrang ibang iba yung composition namin. Kumbaga pag ikaw ay iba uh, ikaw ay ibang team na ang common na nakakalaro mo ay uh, funnel meta, 'di ba? Funnel meta yung panahon na yon na Claude yung jungler, mm. na carry yung jungler. Oo nga no. Pare-pareho sila naglalaban sa ganong meta. May two strong lane, magba- magsasagpukan kayo, uh, pagalingan sa pindot ng parehong mm. composition ng meron kayo uh, pagdating sa amin, pag kami na yung kalaban namin, totaling iba. So hindi mo alam kung paano yung approach. And isa siguro yun sa mga reason kung ba't ano, napata- napadali yung mga panalo namin dahil hindi nila alam kung paano approach ang gagawin nila pag ganito na yung kalaban. Mm. So parang ano talaga, no mga time na yun, off-meta kayo na. <laughs> Oo. Talagang hindi na kami sumunod. Although nung una, nag-start kami, tinakay namin sumabay doon sa mga funnel meta. Mm. And talagang sobrang struggle. Talagang one-sided yung ano, one-sided yung uh, laro na hindi kami makasabay sa pindutan, even sa macro. So kailangan talaga naming uh, ibahin. Yeah. Mag-iba ng ano, mag-iba ng landas. Ano ba yung pinaka uh, way na madadalian tayo? Ba, ayun doon na discover ni o ay, sa kanya mismo nang uh, sa kanya mismo nang galing na mage pa yung mga trip niya sa side lane. Ah. Diba? Nung panahon na yun, nagkakandara pa yung mga team sa... Claude. Uh, <laughs> hindi, hindi. Wala pang marksman nun. Ay, Two Benedetta, mga ganun. Oo. Uh, nagkakandara pa yung mga team sa two strong lane na Uranus Tamus, Benedetta. Uranus Yuzong. Uh, Pakito, Yuzong. Two strong lane yun. Uh. Two EXP lane. Samantalang si Oheb, nung panahon na yon nag-aris, nagharit, naglunok. Sobrang nalugi yung mga ano, yung mga miri. Oo. Uh. Oo. Kaya, nung panahon na uh, nagpupunta na din sila sa ganun, sa mage meta, sa side lane, sa gold lane. One step ahead na kami. Mm-hmm. So parang anti-meta pala kayo ng mga time yun. <laughs> mm. uh, tapos, Granger, uh, nagkaroon ng meme na Granger only. Tinignan ko ah. ulit yung past na yung yung regular season run yun. Wait mm. streak pala kayo agad. Uh, tapos nung panahon na yun, si Wise, tinatry na din yung ano, yung jungler na, ay jungler, uh, funnel metal like Claude. Oo. Uh, Ling. Uh, na, nahirapan siya. Sabi ko meron kang ano, meron kang mga sariling strength na hindi kayang gamitin ng iba, pero kaya mong gamitin. Mm-hmm. What if ikaw yung gumamit, then ikaw yung gagayahin nila? Baligtarin natin, di ba? So Ganda. yun, dun niya in-spam yung mga YSS, Granger, and then Along the way na discover niya yung Aldous sa kung sino man nakalaro nila sa rank game, Dane, <sighs> di So siga ngayon yung ano, siga dapat yung gumaya. Eh, wag kung hindi mo kung hindi mo magaya kung ano yung meta, di gawa ka sarili Gawa mo. sarili Oo. meta. Kundi, osh. And I would assume na ano to eh, parang it takes a lot of I guess pride. O hindi, hindi pride eh. Parang it takes uh, a lot of ano eh, parang maturity pala as a team, as an mm. organization para i-accept to, coach? Kasi mm. syempre, ikaw, mag, mayroon ka, may alam ka na para maglaro ng game. Ang tagal mo nang alam yung laro. Nag-compete ka na sa highest level. And then all of a sudden, pinawa ka ng mga players na hindi makakasabay sa meta, pero gumawa na sariling meta. It takes a lot of maturity from mm-hmm. you at sa mga kakampi niya na i-accept yung ganito. Paano, paano nyo na convince ang isa't isa na parang paganahin natin to, tong off-meta mm. or anti-meta na ginagawa natin. Uh, una, unang-una sa trial. Trial. Uh, trial, syempre trial and error. Try natin ng isang beses. Mm. Pag hindi umepekto, sige, isa pa. Ano yung mga kailangan muna nating i-adjust bago natin to totaling iwan. Mm. So kung yung first attempt natin nag-fail, saan ka ba mga nahirapan? Ano ba yung mga gusto mong kasama, 'di ba? Para mag-success yan, sasabihin na may doon magi start yung discussion. Mas prepare kong kasama yun, ano, yung nagpopakatank, nagpopakatank na tank sa akin. Or mas gusto kong kasama yung tank na tagahuli. Bawa, kung Granger kami. Maganda prangko sa Eson para instant lockdown and then kain lahat ng bullet, di ba? Uh, mga ganon. Uh, like, kung Granger naman, tapos yung tank mo naman ay akay, paano yun? Paano yung mm. na nun? Akay, ah, mahirapan, di ko mapapatama, ah, <laughs> oh, gumagagaw. Oh, uh, wag ah, yan, wag yan. Sync, uh, oh, wag yan, coach. Ibang ano, try natin i-adjust muna ba? Kung talagang 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts, hindi talaga nag-work, doon pa natin iwan. Di ba? Mm. Kung, ala, eh, kahit anong adjustment gawin natin, ayaw. Pero never naman siya nangyari. More mm. on nung pangalawa or pangatlong adjustments, doon talaga umeepekto. Yeah. And doon nangyari yung ano, yung doon nangyari yung dahil nga sa sobrang unique ng ginagawa namin. Talagang nag-agawan yung mga team sa Scream, yung Indo. Uh, dumating sa time na ang parang naging semi-scream partner namin doon yung ano, yung Gentrix. Ah, Aerowolf. Tapos ah. yung Evos na totaling araw-araw kagaro namin ah. na nakikipag-unahan sa slot. Nauna pa silang mag-champion gamit ah. yung meta namin. Ah. <laughs> yun, yung, yun yung matindi. nung ano to, no, nung ay, oo. Evos. Uh, season 7. Dalawang Evos yun. SG tsaka Indonesia. Oo. Naunang nag-champion yung Evos Indo gamit yung Aldous Granger, Oo. Estes, Popol. Sumunod Oo yung ano, pala, ano sumunod yung pala yun? oo, sumunod yung Singapore, ganun din. Oo. And kami yung ano, kami yung panghuli. <laughs> Oo. Pero wala, p- time na yun, nobody caught up. Walang nakakapag-counter. Walang naka, oh. season 7. Mm-hmm. Meron, yung ano, execration, they came very close. At masabi ko na, mm-hmm. ah, wala, ganun, ma- magaling talaga sila noon, mga time oh, na din. Eh. Magaling din talaga yung execution ng time mm. na yun. So, <sighs> when you say, so maturity from your end at sinabi mo na trial and error sa yun. Kasama mo si Dexter. Gusto kong malaman na paano nyo paano nyo inaccept yung ganong klaseng idea sa parang ano ba to parang inaccept nyo lang dahil uh, <clears throat> nagtiwala kayo dun sa players kasi para sa akin may mga coaches or may mga organizations na hindi agad magbe-bend doon. Na parang, hindi, sundin natin itong meta, di, di ka makasabay, galingan mo. <laughs> Ganun. uh, <laughs> <laughs> di ba? di Pero yeah, mm. pa- paano nyo binild yung mm. ganong klaseng chemistry? Or mm. nakatulong ba si Basrada dito, oh, parang so, ganun. Lahat, nasa, lahat ng nasa bootcamp na yon sobrang uh, nakatulong. Wala talagang ano, wala talagang tapo noon, pandemic days yun eh. Mm. Talagang MLS guy kami noon, hindi, hindi hirap nang lumabas ng panahon na yun. Nakakalabas kami, nakakabili kami sa uh, mismong labas lang ng bootcamp na may mm. nag-iihaw. Uh-huh. Mall nga, hindi kami makapunta. Talagang uh, lahat madidiscover mo sa ML nung panahon na yun. Eh. <laughs> Ang dami mong eh. oras para maglaro, para i-fix yung mga bawat i-fix, uh, mm-hmm. i-discover yung mga kailangan yung i-discover. Uh, And para sa akin naman, pag ganun gusto mo talaga sa meta na sumabay, kung papunta ka pa lang sa current meta, eh, huli ka na. Di ba? Yung iba, Galing, uh, galing. Oh, yung iba, na-master na nila, ikaw, papunta ka pa lang, hindi ka pa makasabay, gusto mo pang i-master yun, edi huli ka na, huli, huli hmm. ka na. Lumiko ka na. Lumiko. Gawa oh, na ng sarili mong daan. Mag, oh, mag-detour ka na. <sighs> ganda, ganda. Napakagandang advice. I-apply ko yan, coach. Ah. Nakawin ko yan. Ha? Ah. <laughs> But, uh, okay. Uh, aside from that, ito yung last question. Do you think, I mean, last question dun sa part na yan. Do you think na sa ganung klaseng situation na magiging anti-meta kayo, meron talaga magsasacrifice nung gagawin nila. Case in point, Eson. Na parang, kinailangan niyang tanggapin na, okay, mula Franco ka lang talaga eh. Mm. <laughs> Rafa, Franco oh. siya nun, di ba? Tama mm. ba? Grak pala. Minsan siya yung ano, minsan siya yung Estes. Pag popogsibi siya yung Estes. Ah, ah yan, yan. Uh, nagpapagod sila. Oh, kailangan mo din talagang mag-sacrifice. Y- yung mga tipong hindi mo ginagamit yung hero na to, yeah. mapipilitan kang ano, uh, gamitin for the sake of ikabubuti ng mm-hmm. team which is acceptable naman talaga para uh, sa side niya. Okay lang, kung ikakapanalo natin to, why not, di ba? Yeah. Kahit hindi ko comfort to, kung alam nating ito yung magpapanalo sa atin, eh, gagamitin ko talaga ganyan. Yeah. Uh, again, uh, it, it, uh, it boils down to maturity. Kaya sobrang tonto din kay Uncle Eson eh. Kasi parang tinanggap niya yung role na binigay sa kanya. Mm. At ginalingan pa. In, in, niya. Hmm. In-involve niya. Di ba? Oh. Kasi uh, when you're playing with V, medyo accepted mo, di ba, na parang ikaw yung catch, ikaw na dapat yung catch type. And that's mm-hmm. also true with Haji, di ba? Parang kapag biglang siya yung nagchuchow nung mm. season 8 na to eh. Uh, ganyan. So, uh, a lot of your players na nag, naging under sa'yo at sa organization, nag-mature to accommodate yung gustong mangyari nyo, yung identity nyo as a team. So, parang ganun. So, tingin mo ba kailangan may mag-sacrifice palagi? Parang ganun. Lahat naman siguro kailangan mag-sacrifice. Not just in-game. I see. Kung ano ba yung kaya mong ibigay uh, para makuha niyo yung unang titulo mm. niyo, kung makuha niyo kung paano kayo uh, mag-dominate. Lahat naman kailangan may isa-sacrifice eh. Mm. Ako nga, nung winning ano namin, nung winning era namin, Parang isang taon ko yata di nakita yung anak ko. Eh. Grabe. <laughs> At pero formative, it. formative years oh, yun anak mo. Mm, pero worth it naman siya. Yeah. Worth it yung sacrifice. So, ganun talaga. Kailangan mong uh, may ibigay. Kung baga kung nanonood kayo ng Full Metal Alchemist, dapat may equivalent trade. Equivalent Oo. Right? Kung gusto mo magkaroon ng ganito, kailangan may willing kang ibigay. Yeah. I see. Alright. Uh, so, yun yung season 7 run. Tapos nagkaroon ng uh, season, I don't know, MSC muna, <clears throat> detested the defeat ng time na yun dahil uh, kudos talaga dun sa execution ginawa oh, nila nun. Oh. At, well, yeah. madaming podcast na ako na nag-discuss about dyan. Ako ka na yung side nito, Max. Ako na yung side nung V-Wise. Real quick lang, gusto kong tanongin sa side mo sa coaching kasi parang ang nangyari doon nun? <laughs> Naging screen partner nyo kasi. Oo, oh, naka, was... nakakainis. yun yung pinaka-regrets ko eh. daw kayo doon. Oo, oh, yun yung pinaka-regrets ko sa lahat uh, ng ah. talo namin, yung MSC na yun. Every uh, time na naiisip ko, da, nung, unang, nung natalo kami, kinagabihan, di ko pa iniinda. After a week, ako naiiyak ako tuwing naaalala ko. Mm. Dahil kaya namin makuha yung championship na yun. Uh, kung gugustuhin namin. Eh, yun, nangyari. Eh, kada I'm sure ginusto nyo naman, pero... Oh, kada gabi, dahil gusto namin ng premier, oh, tara, makipag-scream tayo. Uh, All in. Lahat tayong itatago sa mga yan. Lahat ng hero natin, gagamitin uh, natin para magkaroon tayo ng premier na kung anong gusto natin kainin. Eh, kapalit trophy. Oo. Uh, <laughs> pero ang kagandahan nun, sobrang gandang lesson niya. Hindi mo na ginawa ever. Hindi na. Oh. <laughs> ngayon talaga, eh well, dami naman naging kapalit. <laughs> mm. Kaso ngayon, yun nalang kulang sa ano nyo, no? Uh-huh. Dalawang beses pala kayo nag-finals ng MSC. Anong nung pangalawa, wala ako. Ah, wala ka pala. Uh-huh. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. My bad, my bad. Anyways, uh, but uh, yun, um, that's the first shade of blacklist. Dahil dun sa pagkatalo nyo dun sa MSC, heading into season 8, for some reason, doubts ulit ng mga tao. Nobody expected you again for that. Tapos nag-franchise na nun. So, madami ng games. 14 games yung lalaroin. Ako mismo nagsabi sa cast ko, sabi ko, hindi, ano, dahil na-nerf din yung mga heal eh. Oo. Na-nerf, na-nerf din yata yung parang Queen's Wings noon. Ay, hindi, hindi lang. Basta-basta na-nerf yung heal. Yung Matilda na-nerf noon, nung Season 8, heading into that. Combine that with the fact na kakapanalo pa lang ng uh, ng kakapanalo pa lang ng, ng MSC. Tapos yung nangyari, kinuha niya pa si Haji. So, parang medyo konting gulo doon. Mm. I mean, on a, on a viewer's perspective, or caster's perspective, hindi talaga lahat nag-expect na magiging successful kayo nung season 8. Naramdaman niyo din ba yun? Heading into season 8 ng mga time na parang, ay, okay. Parang ano, parang mas tumaas yung kumpiyansa namin ng ah. season 8 kasi season 7 nung paano patapos na, especially nung MSC, nakikita ko na yung problema sa lineup namin. Okay, okay. Kinakapos kami ng mage. Limited lang talaga yung mage namin noon, kundi si Oheb, uh, Matilda or Ib ni ano ni V. So doon pa lang nung off season, kaya natin humanap ng ano, ng legit na kayang gumamit na mage. Although si Haji, hindi siya mage nung panahon na yon, yeah. jungler. Exactly. Eh, ko yung batang yun. Nung mag, magkakasama pa kami sa Ibos, ang yes. laro nun, mga Kagura, mga, uh, pa, mga Parsa, Mage yung nikaya ko niya nung panahon na yun eh. Gushon. Uh-huh. So sabi ko, pwede ka ako nating ano, pwede, na, pwede ka ako nating kunin yan. At the okay. same time, wala na ding ano, wala na ding contract na makukuha natin ng libre. And alam ko na kung paano yung uh, attitude ng bata yan, kung gaano kataas yung mechanics and IQ pagdating sa laro. Yeah. Kaya pasok, pasok yan. Yung problema natin sa uh, pagiging kapos sa mage, nung uh, ah, MSC, mapupunan yan. Yeah. So, ganun pala, yun pala yung perspective, mga parang kapo sa bench. Ah, at ngayon ko na ito narinig ah. mm. ah. Ngayon ito narinig. And the thing is, superstar deal yun ng mga moments na yun. Sa, again, caster's perspective to or viewer's perspective. Di naman namin alam na libre pala yun. Yung wala palang buyout na no. Wala, wala may idea din sa mga ganun. However, meron ka kasing wise na magaling, <clears throat> successful sa jungler, at alam natin na off-meta siya. And then you have Haji. Noong time na yon star player, KDA machine, la, parang, parang kahit hindi siya yung nag, nag-champion, grand, ano siya, parang pang MVP of the season mm. stats, mm. stats mm. niya eh. Parang ganun eh. Oh, naalala ko yung panahon na yun na si Wise parang nag-chat sa akin. Nakaga niya papagitan siya as jungler. Exactly. Sabi ko, hindi, hindi ka ako. Hindi jungler yung gagawin ni Yaji. Maliban na lang, the only instance na papalitan kita as jungler is if sobrang mag-underperform ka. Yun lang ah. yung pinaka-instance. Pero Kinuha ko si Haji, hindi sa para maging jungler. <laughs> para maging mage. Gusto pa naman ng mga time na yun, coach, mm. ang mga, pagkuha ng isang player para galingan ng isang player. Ng isa. Uh. Uh, kasi, to be fair, si Haji was also part of one kind of what um, one kind of deal na dati. Naalala mo may nagsabay Carl Haji. Oo, nung ano 'yon, nung sa SGD. 'Di ba? Uh-huh. So parang ano to, ganda na naman ba role ni Haji ulit? Parang ganun. So, yun yung mga tumatakbo sa isip namin. Parang, ah, baka, baka hindi na mapagana. Kaya, ang daming doubts eh, nung mga time na yan. At iba pala yung plano mo nun. Iba pala yung mm. grand plan mo nun. At, paano, <laughs> buti na convince mo yung management to do that. Mm, ayun, an, sa ganda ng, ano, ng tinakbo namin nung season 7, syempre, kuha na talaga yung tiwala ng, ah, ano, ng ah, management, di ba? And, naalala ko, season 8, si Haji yung pinakamaraming unique heroes na ginamit. Kung ano na yung yes. pinapagamit ko. Uh. Nakakatawa dyan, kahit hindi pinractice, G siya gamitin. Mm. Ano, ano, out of nowhere, bigla na siya mag saber Oh. Bigla na mag-bevel. Nagkufra nga yun eh, bigla. Oh. Gadita, Johed, Chu. Uh. Kahit anong paggamit mo, basta pasok, kaya niyang gawin. Mm. At kayo nag-invento nung... Ang ganda nung naisip niyo meta rin yung palitan sila ni Vina 450 mm. nun palitan sila ganun ng ano ng Eve or Matilda ba Matilda Chu mm. minsan may instance na yung Matilda yung post pospor minsan may instance na yung Chu yung post pospor binabalik binabalik-baliktad namin And even yung dalawang sideline nun, nagpapalit. Oh, exactly, exactly. Uh, minsan si OEB nasa EXP, oh. minsan si Edward naman yung nasa Gold. I'm gonna ask you about that later. Uh, but yun, did you guys expect na mag-dominate kayo ng season 8? Kasi nag-11-0 kayo nun. Again, alalang-alala ko nun, sinabi ko sa mga first few, first week ata yun, <laughs> ng casting ko, sabi ko, baka hindi na gumana yung ube. Kasi nga na-nerf, di ba? Na-nerf. Tapos literal, first game nyo, same heroes, pare. Alice pa rin kayo nun eh. Mm. Alice Mati, kung di ako nagkamali. Basta may Alice nun, first game nyo, eh na-nerf din yung mage, mm ano mm-hmm. nun, di ba? So, parang, hindi na ito mag-work. Tapos 11-0, pambihira. Paano nyo nagawa yun? Manenerf niyo yung hero pero hindi yung gumagamit. Yun! <laughs> Beautiful. Oo. And, ayun nga, sabi ko nga, mataas yung kumpiyansa namin nung season 8. Although hindi namin expected na magiging sobrang dominating. Oo. Mataas yung kumpiyansa namin dahil alam namin mapupunan namin yung mga naging ah, weakness nung composition namin nung S7. Mm-mm. Ayun, kahit kami nagulat kami, halos ma-perfect namin yung run na yon pero kung tutusin, kaya talaga namin i-perfect yung run na yun. Mm. Uh, yung last game namin against sa Onic, eh dahil kahit anong mangyari, top 1 secured na kami nung uh, game na yon eh nauuso yung Karina. Uh-huh. Sabi ah. ko kay Wise, Wise, mag-Karina ka. Ano, last game na to. Kung tutusin kung talagang uh, mga comfort-comfort yung ano gagamitin namin, maipapanalo namin, uh-huh. mape-perfect namin, eh wala na din. Parang no bearing na talaga yung ano, oh, laro yeah. na yun. Kaya, ayan, magkarina ka na Wise. Sige, ano, kaya mo yan. Uh-huh. Uh, Talo. yung Karina Takta eh, no? Yung biglang... Oo. Uh, mm. <laughs> Oo. Yung may na ni Balois... Ba, oh, pospor nga si Baloy nun, no? Mga time. Oo. Ta- pero nalala ko, na, natalo niya rin yung fan ni Kyrie nun eh. Parang si, post pa yata si Kyrie nun eh. Hindi, season 8, season 8. Pa, jungle si Kyrie nun. Post 4 nun Baloy, tapos post 5 Bimo. In, di ba, Naalala ko pa nun nung ano eh, nagsabayan ng para sa Ib Kyrie tsaka seven si yan. Seven. Seven? Yun. Di, seven, yun. Seven yun. Ah, oh, sa, oh tama, ah, tama. Seven yun. Oo, oh, ah. tama. Po, tama, okay. Nung seven nga pala, post-4 si, ano, si Kyrie. Ah. S8, yun na nga pala yung siya yung jungle. jungle ah, main jungle na siya nun. Nagpapanin na ba siya nun? Isang beses, parang, di ba, kinakatakutan yung Estes. Lahat ng teams ban Estes sa inyo. Coach, inopen niya yung Estes. Noong time na tapos nagkufra si Haji out of nowhere. Ah, oo. first time niya PE pick. Ay, ay, ay, ang pinipiling ano yung basta pasok. O oh, yun nga, parang, niya. at na, ang thing kasi nun, I was casting that game, never pa nagkufra si ano nun. Hmm. Tsaka di ko, ako, di ko isipin na magkukufra si Haji. Core yun eh. Tapos Chu, yung Chu may, may sense pa kasi balik ba, ano, Pin- Mechanics. Mechanics. pinipindot eh. Dahil pinipindot. <clears throat> Di ko ever na-imagine magkukupra si mm-hmm. <laughs> si Haji nung time na yun. At yun, yun, yun yung maganda nung ano, yun yung maganda nung mga sinaunang season namin na yung mga players willing mag-risk kahit hindi pinractice. Uh-uh. Ako naman, pag nakita kong, oh, ito yung counter dito, uh, pwede natin ipick to. Ang tanong, kaya mo bang gamitin? Uh-uh. Hindi magdadalawang isip, sasagutan ka, oo, oh, kaya ko yan. Uh-uh. Yun yung maganda dati. Oo. huh. <coughs> Ah. Ngayon kasi may ano ba, may, may doubts na mga players ngayon. Ang hirap din, sobrang hirap na kasi sa MPL <laughs> Philippines ngayon eh. <laughs> ano ba? Alam ko minsan ginawa ko na din yan itong mga nakakaang season pero di na ah. talaga ano umi-epekto dahil kailangan na talaga ng mastery ng ano ng player. Siguro yung kumpiyansa din hindi ganoon kataas mm. dahil sobrang gagaling na din ng mga uh, katapat ng mga teams ngayon unlike dati, sa sobrang taas ng kumpiyansa mo na kaya mong talunin yung team na to, kahit na anong hero pa na hindi ko that common na ginagamit, uh, kaya kong execute. Bigla, ngayon, bigla talagang, ka na lang gumagaling yan. Eh. Oo, <laughs> oh, ngayon talagang dikitan na eh. Oo. <laughs> Uh, ah. <clears throat> ayun, yeah. so, uh, fast forward, 11-0, top 1. Kaso nga lang, si Oheb may ginawang malupit. <laughs> Kinabahan ba kayo na nung ah. parang may... Dalaw, ano kasi, may chance na talaga kayo malaglag nun kasi dalawang matches kailangan. Fortunately, yung isang match na burn siya nung regular season. Tapos isa na lang dun sa playoffs. And if I'm not mistaken, natalo kayo dun sa playoffs dun sa taas. Bumaba kayo. Pero that time mag pwede na maglaro ulit si ano. Oo. Si Oheb. Ang, ang ano pa doon, may isa pang naging issue doon eh, nung naglaban yung NXP tsaka Execration. Ay, ano ba yun? Omega na ba yun o no? Execration? Omega ba? Omega na yata kasi ganun, no? Oo. Oh, uh, oh, wala nang X ng S8 eh. Oo, oh, yung parang nagu nag-uunahan sila Namatala. <laughs> patalo para makalaban nila yung Blacklist na walang OHEB. Yun yung ano, eh, nirelease naman yung statement ni ano eh. Ni Oo, oh, matagal na yun. Season 8 pa yun eh. Oo. Oh. At uh, pinagtatawanan na lang din na ngayon ng mga, na, mm. na, na, na mga NXP mo yun. Parang ganun or ng, ng Exe Boys. Nag, walang retry yung flame shot, five flame shot. Five yeah. flame shot. Uh, Pag inabot ka sa mid, one hit delete ka. Okay. <laughs> so anyways, ayun, kinabahan ba kayo na parang may possibility kayo malaglag ng mga time na? Oo oh, naman. And maganda kasi nun, uh, nung pagbalik ni Oheb, alam niyang kailangan niyang bumawi dahil dun sa pinaggagawa niya. Kaya, uh, hindi kami pwedeng matalo dito dahil sa ginawa ko. Pag natalo kami dito, kasalanan ko. Kaya ah, sobrang so, ginalingan niya. <laughs> Yun na nga. Mm. Kaya, ah, okay. So, God, mm. kasi God mode agad siya eh, pagbalik niya. <laughs> Mm. Di talaga pwede eh. Kasi uh, ah. aga, sa kanya lahat ng sisi talaga ganun. Eh, uh, dapat aga tayo sa kagantong kagagayan dahil sa ginawa mo. Uh, Pero bumawi siya. Paano mo hinandle tip? Kasi obviously, let's just say, si VYs or si Edward, may dalang <coughs> ano yan. Parang nanggigigil yan. Mm. Siyempre, sa nangyari. Ano ba tong ginawa mo dahil dito? Ganito di, tayo. Di naman siya, di naman siya nagagalit kayo. Ganun. Hindi, never silang nagkaroon ng ano ng hate That's the nice words. Okay. That's oh, nice to hear. Wala, as in, wala. Tinatawanan nga yung nila eh. <laughs> mm. uh, so maganda nun, si Eson naglaro. so humanap na naman ako ng paraan kung paano ko mahahak yung laro na gagana si Eson. Wala tayong ano, wala tayong Oheb. Naging ano si Wise, naging gold rain si Wise, naging uh, jungler si Haji. Kala mo, volleyball yung naging rotation eh. Oh, may, may XP pa nga si uh, Haji nun eh. Ay, si Wise ba? O, oh, basta may si nag... Aldos Goldrain. Oh. Oo. Oh. Uh, ngayon, ginawa ko, paano natin mapapadali yung laro na talagang madodominate natin kasi Eson yung nasa mid. Ginawa ko, puso yung glue. Eson magano ka, mag-post for glue. <laughs> Kaya pag ah. nag-pour ka, eh, tingnan ko kung makapag-turtle yung mga yan. Ah, so, mo lang. uh, <laughs> so, ano, naging close fight pa yon yung laban namin sa Omega na yun. Oh, sa taas, no? Oo. Pero doon sa baba, ang tinalo nyo, NXP. Oh, NXP. Yun, wala pang OHIP nun eh. Kung yun, oh, di ba? Oh, wala na ba? Meron na yata eh. Meron na. Meron na. Oo. Ah, okay, okay. Kasi ano yun eh, isang laban Isang sa Omega, tapos yung laban namin sa Bren, yung parang nilaro lang din ng Bren, yung sina... Sina, Yeah, ano? ano Palaglag tawag na rin, laglag na rin Oo, sila nun. Sino ba yun? Nagmuta kasi na EJ. Oh, yeah, tama, tama. Okay, gets. Oh, yeah. Mga sub, mga sub din oh, mga sub yung nagaro. Parang nagaro na lang din nila. Biglang nag-Johnson nga yata. Eh. Oh, ah, oh, may Zilong. May Zilong Johnson. Oh. oh, nga. So, at least nung NXP na, OHEB is back. Tapos nung second time nakalaro yung Omega, oh, biglang on-offline, no? Mm. Parang yun talaga. Yung trash ang, na yun. Ang tindi ng... Rinig na rinig ko kayo nun, coach. <laughs> Oh, Diyos ko. Agras ko. <laughs> so, <laughs> wala kasi, nang... ganun yung, kasi ganun yung setup. May ano, kala mo nasa tent. Uh, ah. ah, Tapos nasa kabigang tent lang yung ano, yung kalaban. Wala, pa, pandemic kasi uh, nun eh. So, mahirap na yun talaga. Eh. Wala pang rooms-rooms nun eh. Uh, pero palagay ko, kung, know, ano, guys. kung nagkikita naman yung dalawang team, hindi, hindi gaganon yun. Siyempre, may harang. para, <laughs> okay, okay, <laughs> oh, okay. Sisigawan mo talaga, hindi ka nakikita eh. Okay, okay. Guys, nako, kung pwede lang magkwento talaga. Hmm. Kung pwede lang talaga. Kasi Rinig na rinig ko yung mga words of affirmation eh. Ay. <laughs> I can't. Pwede ako magsabi ng isa. Oh, sige na, yung, yung uwi, uwi, uwi oh, talaga. Oo, gadget yun, gadget yun. <laughs> Favorite. Mm. Pero tip of the iceberg lang yun, guys. Ma- mabait pa yun kumpara sa oh, ma- ano ibang... Ano pa yun? <laughs> Oh. Meron talaga yung... malilapit na bars na binagsak doon eh. Oo. Meron, meron talaga. Uh, uh. Anyways. Talagang yung matalo talaga nun, talagang mapapaiyak na yun. Hindi uh, lang sa ah. tayo, kasama na din yung ano. Trash yung talk. Yung trash talk. Eh, uh, hindi naman. Ano, parang kung papansinin mo, talagang may rivalry din talaga kay Oheb, ano, kay Rika ng panahon na yon And kay, mm. yung kami yung natalo, kami yung sasagot nun, nung gano'n, ah, di ba? Uh, uh, uh, uh ganun it's part of, uh, after naman, honestly, okay naman sila after. Uh, <laughs> Wala naman yun eh at tingin ko pag ano kay pag natalo ka, hindi mo rin maririnig yun eh. nang Parang wala pa kayo sa paligid mo, di ba? Na parang... No. Hmm, ewan ko lang. Hindi mo kasi na-experience eh. <laughs> Oo. Buti Anyways. na, buti na ng mga panahon na natatago kami, wala na nananakash. Ah, wala. <laughs> Oo. Okay. So, nangyari ang success ng V-Wise. Tuloy-tuloy na. Meron ng uh, ah, gold medal, meron kayong uh, ah, M3 World Championship. Sa M3, I wanted to ask you then kasi meron kang isang move na tumala sa sa Onic. Madami pala. May, may mga Lord Dance, may, may rotation, may hero picks. Pero yung isang hindi ko makakalimutan. Coach Eb, nakakalamang yung draft niya sa laning. Particularly dun sa gold lane. At ginagawa niya yung parang Lilia versus Bellatrix. Oo, oh, Clint. Oo, oh, Lilia, Clint. Talagang nilulugi ni kasi Oeb. Nilulugi si Oeb. May isa kang genius na ginawa. Pinagpalit mo ng lane. Mm. Sabi ko, sa Dota, hindi mo magagawa to. I-accept mo yung katapat. No, talagang mag-aantay ka na ng daga kung lulugi ka. Oo. At kung sakali mag-shift lane ka, dati kasi pwede ka mag-start sa off lane, susundan ka eh. Sa ML, di pwede. Hindi mo pa, wala kasing TV. Oo, wala. Walang, uh, walang town portal no, mismo sa, ano, sa Torre. Sabi ko, nung, nung nandun ako sa casting nun, hindi ko na sinabi sa cast kasi feeling ko, oh, oh, ano siya, hindi siya ma-gets ng, hindi pa siya maintindihan ng mga tao ng ganong katindi. Pero para sa akin, sobrang genius nun ano lang din, nakalimutan na namin yung ano, nakalimut, nakalimutan na namin yung ganong move na normal namin ginagawa nung regular season ng S8 or an S7. Nung panahon na yon, uh, ah, medyo nakalimutan na namin. Pero nung nakita ko yung dalawang matchup, like, na-experience na ni Oheb yung ano, Lilia, katapat yung Clint. Oh. Nagawa namin sa amin ng isang beses, pangalawang beses, dapat gawin na namin ng ano, gawin na namin ng paraan. Parad. O oh, what if ibalik ako natin yung ginagawa natin? Switch ulit kayo ng lane. Mm. O, oh, d- dati kasi, uh, kaya tinigil namin yon minsan naiiwan talaga sa gold si oh. Okay, pero kung yung kapalit naman, magiging lugi yung dalawang lane, edi eh, why not? Oh grabe kasi na-solve niya yung ano eh. Wala, no, no answer talaga ng time na yun. Hindi mo kasi pwedeng sundan. Hindi, mo, hindi ka pwedeng mm. magpalitin kasi naka, nandun ka na eh. Isang lane na yung mawawala sa'yo eh. Oo. Pag nag, pag nag switch kayo. Ang daming mga, ano, dami nyo pang moves na pinatalo sa Onic. Pero yun para sa akin ang pinaka, ano, sakit sa ulo ng Onic nun. Yan. So, kudos sa inyo nun, noong time na yun. Hindi nata pwede ngayon yun eh, yung shift, switch lane. Try nyo. Hindi na siguro. Try, try, try siguro. <laughs> Oo. Pag, pero wala na kasi so, sobrang lug. Yung ngayon kasi pwedeng dalawan mo na lang eh. Oh, May room. Dahil... Yung, parang ganun. Anyways. So I think that was genius from you, Coach Bon. Gusto ko lang sabihin. Uh, I'm taking this uh, time sa podcast na para sabihin yan. At yun na, nag-champion na yung VYs. Dire-diretso na. Uh, this was the VYs era. And eventually, kailangan tanggapin na it will end. Parang ganun eh. Mm, All good things must come to an end oh. eh. At sinabi mo ay may MTB ka na ginawa na for that. However, uh, nagtuloy-tuloy pa <laughs> dominance ninyo. For some reason, nakapag-MSC pa rin kayo, nakapag-gold hmm. medal pa rin kayo, at nakapag-M4. Yan. oh, tama. M4. So, M4. M4 was the... Yawi. <laughs> Yawi time na parang yun. Mm. Biglang, nag, nagbago na rin siguro yung meta. At, well, kayo yung unang nakaabot dun sa Grand Finals. At nag-kick in yung curse ng first in the Grand ah, Finals. Oh, kami din yung unang team na naitgog. Sa Grand finals. Ah, sa... Hindi. Ay, hindi. Onic kayo nang, nang itlog kayo eh. Nang <laughs> Oo, no, itlog no, hindi pa kami. Hindi pa kami. Unang oh. Onic pala. Oo. Uh, uh, what, what do you think happened nung M4? No, Grand Finals. Lalo na kasi, alam na ng mga tao na kayo malakas ng time na yan. Mm ang ano, ang uh, yung tempo ng echo ng panahon na yon. Sobrang bilis ng tempo nila na hindi na namin maga, magawa makapag-group up. Mm. Tipong bago pa mangyaring group up, may napitas na si Yahweh, may nasipa na, or may naatak na. Mm. Hanggang ni, ni Yahweh uh, ah, pumikoff nung ano, nung time na yon, talagang nadisrupt yung tempo namin. Ah. Mm. and, so, and, um, oh, and uh, after nung ano, after ng game na 'yon, ng finals na 'yon, ang dami ko din talagang uh, natutunan na bagong uh, concept nang dahil dun sa pagkatago na yun. Oh. so, it's mainly more of may na-discover at may ginawang tama lang yung Echo. It's not Oo. just, wala namang nangyaring masama sa inyo na, na parang wala naman. Wala, wala naman. Talagang tinago talaga nila kami. Uh, ginalingan ng talaga. fair and square. Uh. Oo. I see. So after that, um, hindi naman nawala yung doubts. Ay, hindi naman nawala yung tiwala ng tao sa blacklist. However, dahil dun sa hindi ganun kagandang start ng season 11, <clears throat> kundi ako nagkakamali. Oh. Tapos, ang nangyari pa ay na 0-4 ulit kayo sa finals. Ay, wala, wala, wala na pala. Ano, wala akong season wala 11 eh. So, let's not, let's not talk about that. Pero, basically, after nung MSC, doon na, na nag-decide ang VWise na magpahinga muna Basta wala na sila yun yung last season. na laro nila, di ba? Oo. Oh, yun na yun. Yun na yung huling laro nila. Oo. Season 12, wala na sila nun eh. So, si ano na yun, si Rene J na yun. oo. Oo, si Rene J na yun. Rene J. Pero nan- si Rene J nandun <clears throat> sa... Nandun ka ba ng 12? Oh, Nandun ka na ng 12? 11 ako wala. 12. Ano okay. Na. Yung handle ko nung 12, yung ano, yung team 2. Yung bago maging main 5 si Rene J, nasa, Oo. <laughs> nasa akin yan. Nasa, oh. Oo. Kasi talagang ano, talagang sobrang nag-struggle. O, pag vlog ka pa nun eh. Oo. <laughs> Sobrang on, ano, nakapag-build pa ako nun dahil ang handle ko ng Team 2. Sobrang nag struggle si Rene J nung, ano, nung panahon na yun. Hmm. Although nung pag-start ng season 12, siya dapat yung nasa main 5 agad. Nung off-season, pinapagaro ko siya. Sobrang nahihirapan siya sa pagtatank. Oo. Yun yung, di ba yung nagkupra siya na ano, mm. or Atlas yata. Oh, I kufra, forgot. Kufra. Oh, na may hinag sa <laughs> hangin. Kakaswitch lang niya ng uh, role eh. Uh, and dumating sa point na sumuko na siya uh, ah, ting, uh, ah, mag-iisip-isip muna daw siya. Kaya kumuha ako ng alternative. Humanap ako sa amateur. Si Kimpoy. Si Kimpoy muna mm. yung hmm. naglaro. And then, uh, siguro mga one week before start ng season 12, talagang ano, do- doon na ano si Rene J nung ano, under siya sa team 2 sa akin. Nakikita ko, puta, anong ya, ano, bigang ano, bigang galing ka ako nito ah. Mm. Talagang, saan ka makakita ang post 5 bumubuhat sa ano, bumubuhat sa team. Hindi sa pindutan, kundi sa diskarte. Eh kaya iyon, uh, siguro gas ano, gas 3 days na, magi-start na yung MPL, i ano, isabak niyo ako. Try niyo ako si Rene J as ano, as main 5 yun. Mm. Naging Wait, ano, naging sobrang effective. So niya. hindi ko yung head coach no season 12. Oo. Okay, okay. Kababalik ko noon, uh, ah, ah natatandaan ko nung panahon na yon, uh, ah, gusto nila akong i-assign as head coach, pero gusto din sana ni MTB. Sabi ko, mm. sige ka ako kung ano, ako naman mapagbigay ako. Sige ka ah. ako, ano, ikaw yung ano, ikaw yung mag-head coach. Ako nang bahala dun sa uh, sa second unit. Kasi 10-man kami noon dahil mm. walang kasiguraduhan kung sino yung magpe-perform. Yeah, yeah. Yep. Oo, kaya nag, ano, nag 10-man kami. So aking sina Rindo, sina Dom, yung mga ano, yung mm. mga second team. Oo, oh. uh, yung second team. Ayun, panay kaming ano, panay kaming nag scream noon. Sobrang ganda ng pinapakita ni ah, ni Rene J. Sabi ko, eto try niyo kung ako bago pag mag-start. yeah. Ipasok natin si ano si Rene J. And again, without the mm. without V-wise, naiwan yung MV3. And <coughs> then, hindi din kaganda, ganun kaganda yung early season, mm-hmm. ng season 12. Oo, pangit na naman ang simula. Pangit yung simula. At barely getting into the playoffs. Mm. May mga konting uh, moments of brilliance. Ang ganda ng pinakita ni Sensui. Bigla mm. din nag-init si Sensui uh-huh. at a certain point. Doon na nauso yung retry niya na Uh, Nagtaturn around talaga ng games. Oh, yung sneaky retry. Oo, oh, sneaky retry. <laughs> Grabe siya. Nakabisado ano, niya yung fog doon sa Lord side. Uh, Kaya hindi siya nakikita. Sa uh, perspective ng ano ng audience, parang nakita siyang dumaan ng kalaban. Pero sa totoo, hindi talaga hindi siya ito. nakita. Ganun siya kagaling gumamit ng fog pag ano, pagdating dun sa guard side. Mm-hmm. So parang pixel perfect yung alam niya mm-hmm. dun sa range kahit, ng vision. Kahit nga ako nagugulat ako, uy, uy, uy, dadaan siya dito, makikita ka dyan. Pero hindi nakita. Mm. So, iba yung, cal- yung calculation niya sa ano, sa papwesto. Oh. Again, ganda, ganda rin na performance ni Sensui. So, uh, nag-step up si Sensui dun sa regular season kaya naman eventually nakapasok pa rin kayo doon sa playoffs. Very important na ano sa akin yun eh, na parang moment yung nag double nag ano kayo Louis ano 'di ba uso Ay, ah, si yung Louis? double mage yung ano Serena Novaria. Serena Novaria pambira. Uh, Palaglag na kayo nun eh. Mm. <laughs> Tapos ano biglang, namin nun? TNC yata eh. RSG. Ah, TNC? Di ba playoffs yun? Hindi, pre-play. Ah, bago mag-playoffs. Oh, palaglag na kayo nun eh. Parang ah, di ba bit, ang ang laglagan nun, Omega. Ah, oo, nasa bingit na kami. Nasa bingit ano kayo ng Omega TNC. Nasa bangit kami nun, oh. Tsaka kayo. Tapos, natalo pa ata kayo sa Omega nun, eh, naka-comeback. Kung, mm. or something like that. Para sa, para sa sobrang nasa bingit kayo nun. Mm. Ah, nung season 12. Pati naman, Well, ngayon, mas maaga kayo nakapasok sa playoffs ngayong season. Oo, oh, mas maaga. Oo. <laughs> Ganun din. Oo, no, dahil sa amin. <laughs> Hindi naman, hindi naman siguro. <laughs> Tsaka, ano, pero pero ganun, basta may ganung moment na sabingit kayo nun last mm, season. Mm. Tapos ginawa nyo nga yung malupit na ano. Ah, yung anti-Louis. Yung anti-Louis kasi 'di ba auto win Louis noon nung Oo, time. Oo, hirap ng Louis na yun, hindi mo alam saan manggagaling. Kasi hindi kagaya ngayon, madami na kasing nagluluy. So, alam mo na yung magiging ano, diskarte. Hindi kagaya dati, konti pa yung nagluluy. Ang hirap. Ang hirap. Paano ba gagawin natin diskarte dito? Napakahirap. Teleport ng teleport. Di mo alam. Sa likod mm. magagaling. Oo. Ay, naging kaming vision game. Last season yun. Oo. Pero no season 12, nag-step up nga, di ba, big, ng biglaan nung si Sensovi. Heading into the playoffs, again, wala ulit nag-expect sa inyo. Katapat nyo was Onik Oo. Philippines without... Uh, sa isang araw, dalawang match pa. Oo, oh, magkasunod, di ba? Ah, 13 na tayo, coach. Yung 12 ah, nasa EMV, e EVM. Yung may yung okay. may Nolan kayo bigla. Ah, okay, okay na. Tsaka may, may ano, na, na, na, may popol kayo bigla. May popol na jungler. Oh, okay, oh. okay. Again, off-meta na naman, pamira. Binigay nyo ata yung, may binigay kayong hero na na meta, tas parang kapalit, mm popol. Oo, It's yung like nag-aagawan sa Predrin, ganun ako. Ah, Sige, oh. sa inyo na yung Predrin, namin yung popol. Pambira. I, <laughs> again, nobody expected blacklist na naman sa season 12 playoffs na mag-perform. In fact, first round exit ang prediction ng mga tao mm. dun sa audience ha, ah, sa inyo. Uh, Rene J, nag-renaissance nung time na yun, napakalala ng Matilda niya nung mm-hmm. playoffs ng season 12. Tinalo niya pa yung isang team na expected ng lahat ay magdodominate yung RSG. Ay, yung RSG, isa ba yun? Talagang consistent din tayo gagaroan. Oh, season diba? na yun. Halimaw si Nats, halimaw si Irad nung time na uh-huh. yun. Ag- wala ulit naging expect sa inyo nung mga nalo. Pero ginaligan ni Renny J eventually hindi kayo nakapag nakapag uh, champion pero nag M series ulit kayo. Mm-hmm. Paano 'yun? Paano paano nangyari 'yun no season paano, 12? May mga talagang diskarte na kung tutusin yung mga team noon, mga nagkakandara pa sa mga magandang panghuli na Ginibir Post 5, mm. Tuna Post 5, uh, ah, Kaja. Ang concept ko noon, anong panahon na yon, eto talagang sasabihin ko na. uh, <laughs> yung mga hero na yon, Although, ma- masarap gamitin. Mad- ma- sa early, madaling gamitin dahil sa kalakasan ng hero na yon. Pero sobrang prone siya sa error. Ah, oh, sobrang prone siya sa error. Matilda, ano bang error na pwede mong makommit sa Matilda? Overdive. Kung, kung papasok kayo lang ng ah, magdadive ka na magdadive, mm. yun ay kung talagang mainit yung daliri mo na magdadive ka na lang na magdadive. Samantalang, ang pwede ka ako nating gawin, hayaan yung sumipa. Pasipain nyo. And then, i-out mo. oh, fake mm. na hmm. siya. Patay siya. Diba? Uh, ganun ah. lang, ganun lang kasi sige, kadya, sige, hayaan niyang humatak siya. Pahatak kayo. Pagkahatak niya, i-out mo, o oh, peg na sila. Mm. Ganun lang ano, ganun lang ka kasimple. Mm. Kaya which is opposite uh, nung na-learn mo nung M4 kasi oh, the M4 Oh, uh, anong anong M4 kasi kailangan may mauna. Hindi. Oh, isa yon parang medyo nakikipag-unahan kami kay Yawi na humuli. Wala namang yung panghuli nung panahon ah, na yun. <laughs> Okay, okay, Tapos, okay mga takot pa silang lahat na ano na mahuli. Ah, ah Hindi ah. ko pa alam yung ano yung ganung concept. Kaya doon ko natutunan yun nung M4. Okay, so, so ang ano ang key to success para matalo natin si Nayawi. Kailangan ma-fail natin yung ah. mga huli niya. Kaya nung ano, pagdating nung, kailan yun, season 12 din yun, nakala, nung bawi namin sa Echo, di ba? Exactly. Uh-huh. Uh, yun doon ko na natutunan yun, yung mga ganong bagay. Kasi parang naging kryptonite nila yung Echo nung panahon na yun, na every time nakagaban yung Echo, uh, talo. Hmm. Eh, nung panahon na yun, okay, sige, agam, agam ko na kung paano yung gagawing diskarte. More on, hindi na siya sa uh, sa tapatan ng hero. More on gameplay na talaga. Hmm. Kung paano natin didiskarte yan, paano natin isusurvive yung ganong strength ng, ano, yeah. ng isang team. Grabe. Ang, ang dami ko natutunan na agad dito diba? sa So, ano, Next time yung ilalabas ko. <laughs> Ayan. Well, at least, ano naman yan, two seasons ago. Mm. So, yung sinasabi ko pala, nasa bingit kayo na nag, uh, mat, Loy, nag-antay-Loy kay Season 13 yun. Mm-hmm. Yung topic natin kanina, season 12. At ang mga tinalo nyo nun was Onic Echo pala. Onic Echo, RSG din ba? Season 12. Season 13? 12, 12. Ah, 12. Hindi ko na makakagay. <laughs> Grabe, no? uh, ah, MPL page season to. Tingnan natin. Baka sabihin ng mga tao, hindi tayo nag- nagre-research naman ako sa ang bilis ko makalimot, guys. Sa dami ng ano, games na dumaan na sa amin, hindi ko na maalala lahat. Oo. Iyan na ang mga playoffs nito. Playoffs. Ah, Echo. Ay, di nyo pala dapat RSG. Echo, Echo, Bren. Iyan yung nag-sub si Yawi, biglang pumasok. Oo. Oo, dalawang yun. beses yung kinalaban ang Echo. Oo, Parehas dalawang 3-1. beses, oo. Yan, okay, okay. Oo, yan, yun pala. So, yeah, um, napakalupit na perform na nangyari noon uh, talaga. Tapos, for some reason, pagdating ng M-Series, ganun din, hindi ulit kayo pinanigan na masyado ng mga tao. Tapos nag-God mode ulit si Rene J. Yue also, very consistent. Very, God mode. Sensui, Retrigad, <coughs> uh, Step Up. Obviously, may something kay Edward na ano eh. Alam natin consistent siya. Wala, wala siyang bad game. Puro mga good game, tapos meron talagang God game <laughs> si si Edward. Tapos pag playoffs, di ko alam eh. Naging nag, parang average na lang ganun. Hindi, nagiging God siya pag God, playoffs. Okay. ah, oo, syempre. Sa so dami ng experience niya. Mm. mm. Pero ta- parang normal na lang na uh, instinct ng isang ta- ng isang player na sa oras ng pangangailangan, ah. kailangan kong lumabas. Oo. Nung ano, nung itong recent playoffs, ang lala ni Edward. Mm-mm. Parang siya yung sa kung, man, kung nag-champion ang Aurora, MVP ko siya. Uh, Edward. Dito sa Halima, final, eh. uh, sa finals, hindi ba dapat panalo na yung Aurora? Uh, uh. Talagang nagito lang sa ginawa ni King Kong. May point din na dapat mas naaga nang nanalo yung Onyx. Anong game yun? Nung oh, nakacho si Brusco. Ayun, na, naka-clint uh, si... Nung, ano. Uh, nung time na yon nung nakita kong nag stay na sa base si Brusco nagtitipi-tipi na hindi niya normal na ginagawa, sabi ko sa sarili ko, makakambak na ako. To. Hindi na gano'n mag naginagawa to. Kasi pag nanalo sila sa uh, game na yun, champion na sila. Oo. Ah, game 5 mas, eh. uh, mas mm. nangibabaw yung excitement. Bigla na lang pumapasok sa Torre yung Chew dahil nas nagtitipi-tipi. Uh. Di ka ako niya to ginagawa. Makaka, ano, makakambak to. Ayun, nakambak mm. na. na. May mga ganun ka palang vision sa ano yun, mm. sa, sa game. Anyways, f <sighs> again, hindi masyadong expect ng mga tao. Pero nag-top 3. Top 3, no? Saan? Anong M- season? M5 pala. M5. Ah, M5. okay. top 3, ah, m tama? Parang, oh, top 3, top 3. Oh, di ba? Pambira. Onic, Onic yung tumalo. Onic Lalaan nyo rin eh. Uh, coach, ito yung masasabi ko. Season 13, ganun din. Uh, hindi rin kayo na-expect na mananalo doon sa first round ng playoffs, di ba? Parang mm, dalawang magkasunod na. <laughs> Oo. oh. Walang magkasunod na laro. <clears throat> Again, hindi ulit in-expect ng mga tao. When you were up against next play, next play, uh, obviously maraming fans in next play. Pero eventually, Onic with King Kong ata yung katapat mm, nyo nun eh. Kina King Kong Caldera. King Kong Caldera na yun eh. Tapos, uh, alam ng tao na hindi, okay, last na siguro to para sa blacklist. Pero panalo pa rin kayo, nakapasok pa rin kayo sa play-ins. Eventually, top 3. Top 4 lang yata? Top 4. Uh, uh, Top 4. Okay. Tapos, nangyari na naman. Season 14. <laughs> hindi na naman in-expect ng tao after a very bad performance. Nag ano yata, zero. Pares tayong 0-6 nun eh, no? Oo, oh, unahan sa unang <laughs> panalo. Ito, sa, <laughs> dun sa anong palag mo, nag-uusap kami ito. Sabi niya, agawin namin na record niyo. Dap, ano? Sinabi nito, eh wala, di mo na agaw. But anyways, pinagtawa-tawa na namin. Pero yun, yung mga moments na yun. However, when you're going up against Omega, ulit, hindi na naman Kenny expect matalo. Mananalo. Coach, sa lahat ng season na eventually naging successful kayo, sabihin natin, 70% of the time, hindi kayo pinapanigan ng tao na kayo yung mananalo. ba? Diba? Paano, paano, nyo na, paano mo nagagawa na dinedefy mo expectations palagi ng mga tao? nung ano, una, hindi ko naman dapat isipin kung ano yung uh, prediction para sa amin. Wala dapat. Dapat, dapat i-eliminate ko sa equation yan. Mm. I mean, ano bang ano? Ano bang maiko-contribute ng ganong uh, prediction sa mismong laro namin, di ba? Parang wala naman. Di, sige, sige, kung ina-expect yung talo kami, okay lang. Yun yung expectation niya. And reasonable din naman dahil mm. ang pangit ng naging performance namin nung ano nung simula. And yeah. kahit naman nung panahon na nananalo kami, panay prediction sa amin, talo. Di ko din alam kung bakit. Uh-huh. For some reason. Siguro dahil sa gigig ng mga tao na matagal kami nang ibabaw dati na nauumay na, gusto na lang din talagang matalo mm. kahit nung panahon na malakas pa kami. Pero dito naman, reasonable. And, ayun, gaya ng sabi ko, uh, the reason bakit sobrang nag struggle kami sa uh, first up dahil wala pa talagang totaling identity hindi pa namin napipigure out. And umaabot lang talaga sa tamang oras. Pagdating ng second half, ayun, ayun, eto na pala. Eto na pala yung mga dapat nating ano, gawing composition. Mm. And pagdating ng playoffs, na-polish na. Oh, ang kinakapos na lang, ano ba yung mga alternatives? May nahanap ba kaming alternatives? Mm. Kaya pagdating namin nung uh, laban namin sa, ano yung tumago sa amin? Dito, uh, Bren ba? Bren? Bren. Oh, Bren. ayun. Wala na. Nailabas na namin lahat ng ano, ng barahan namin. Ah... Uh, eh, hanggang dito na lang talaga. Although, kaya pa naman talagang manalo dahil 5 games yun. Napaabot namin ng 5 games na sobrang dikit. May times doon na parang sa amin na talaga, kami na yung papasok sa next match. Eh, talagang ano, talagang kinapos pa din dahil na-figure out lang namin yung identity namin sa second half na. Yeah, mm. I see. Kaya kung mas napaaga pa siguro yun, ang dami pa siguro naming na-prepare na mga bala namin uh, pagpasok ng playoffs. Kaya yeah. pagdating namin sa Aurora, wala na, Naigabas na namin lahat ng ano. Kaya Alam na, na, na, oh, na, na nailabas na namin lahat ng combination namin. Wala na tayong maililiko pang alternatives. Maliban na lang, kung willing kayong uh, gumamit ng mga something na hindi na natin ano, na hindi na natin nagagamit para lang totaling masira yung preparation na ginawa ng Aurora dumating din ako sa point na yon. Ang problema, wala ng kumpiyansa yung mga players dahil down na kami ng uh, 0-2. No, okay. Oo, sabi ko, i-risk na natin. Pag i-open, i-open natin lahat ng hero para mabago yung, ano, mabago yung tempo. I-open natin yung chip. I-open uh. natin lahat ng OP. Para totaling masira na yung ano, lahat ng preparation. Eh, hindi na sila willing. Okay. Uh, pero kung siguro uulitin natin, magkakaroon ng time machine, i- ipupush ko talaga na, hindi, kahit ayaw nyo, gagawin ko talaga. Ah. Uh, para lang, ito, ito na yung talaga chance na mababawi natin. Kahit anong mm. gawing ikot ko, uh, naigabas na talaga natin yung mga pinractice nating hero. Eh. Yeah. Kailangan talaga nating umiba ng landas, uh, maglabas ng something new kahit na hindi natin na-practice. Mm-hmm. Para lang talaga magkapag-asa tayo. Kasi kung paulit-ulit na lang natin gagawin, yung mga natago na natin, expect nyo, natago na uli yan. Mm. Uh, wow. Okay. Eh, that's a very good uh, approach on things na parang yeah, una sa lahat, wala kang pakialam dun sa predictions ng, mm. ng ibang tao, which is very true naman. Wala naman talaga magagawa ang uh, prediction. Yung mga mere curse na yan, yung mga caster's curse, wala naman talaga mag- magagawa <laughs> yan. wala epekto yan uh. sa performance ng mga players. At kayo na mga, mga punga kayo, mga, mga pumupusta, mga uh, <laughs> nagpe-prediction or nagpo-post, yung mga ginagawa ni Wise na nanonood siya or si Aeon pag nanonood, honestly, wala naman talaga siyang impact. Kinalaman, no? <laughs> wala naman talaga siyang kinalaman sa magiging outcome ng game. And uh, that's a that's a good thing na yun yung ginagawa yung Coach Bon. But most importantly, identity ninyo. Uh, I would say the same. Ganun nang nangyari din sa amin. Ang tagal bago namin nakuha yung identity. Sobrang late na namin nahanap yung identity namin. Di na kami nawal... Although nahanap na yung identity, naiwan naman yung kumpiyansa. Mm. So, di ba, hmm. nananalo na kami. Ka na eh. Paano, paano pa iaangat niyo? Yun. Doon, oh, nananalo pa isa-isa. Oo. Nakakambak, sayang. Yung mga ganun. Yun siguro ko lang sa amin nun sa TNC kaya hindi kami nakabawi. Kasi di ba, nanalo na kami sa brand. Na, na, yun unang parang nakaunang game kami sa Bren. Tapos parang dapat dire-diretso na kami. Lahat ng teams except uh, ah, Onic nung second leg, naka one game kami. Mm. Parang ganun, lahat 2-1 ang kinaka po sa dulo yung ano na eh, con- confidence na. Kasi parang uh, down na eh. Down na. Yun yung mahirap. Mm. In ah, your case, paano mo dinedevelop yung kumpiyansa na yun? The, did it help na nasa iyo si Oheb at si um, Haji, mm. yung mga veterans na yun? Did it help na doon si Eson, si Banubs, mm. alam mo yun? Uh, ah, pag ganun na, down na kayo, kailangan sa sarili mo, ako, hindi mo pakita sa players na mismong talagang nawawagan ka na ng pag-asa. Mm. Dapat mas pakita mo pa sa kanila na marami pang ano, marami pang paraan para ma-turn around natin to. Ano ka, panay ko sinasabi sa kanila yon na hindi ako mauubusan ng plano para manalo tayo. Kung kailangan ko ng plan A hanggang Z, hindi ako mauubusan. And never ako nagpapakita ng pagka-down sa kanila. Na ano, tago tayo, tapos na ba? Hindi pa, di ba? uh, meron pa tayong mga next games, hindi pa tayo totaling gagag sa playoffs. Unless, i-announce na na totaling gagag tayo. Oo. Oo, doon pa lang talaga ako susuko. Kahit anong gawin ko, wala, gagag na mm. tayo. Eh. Pero hanggat di pa ina-announce, hanggat wala pang clear na gagag na tayo, wala, walang ano, walang bibitaw. Kahit na wala pa tayo, wala, hindi pa natin nakukuha yung unang panalo natin. Yeah. Ang layo pa eh. Uh-oh. Ano ba naman yung ano? Ano ba naman yung matalo kung yung kapagit naman sunod-sunod na uh, ah, panalo na. Aanin mo yung sunod-sunod na panalo kung at the end hindi ka din naman makakaabot ng playoffs. Yeah. Aanin ah, mo yung sunod-sunod na panalo kung pagdating ng playoffs ikaw ikaw yung unang mag-exit, di ba? Yeah. Doon na ako sa sige mag-struggle tayo pero pagdating ng playoffs doon tayo ah, ano, aarangkada. Mm. Yeah, great mindset of course. At yun din siguro ang dahilan bakit hanggang ngayon, nakakarap ka pa rin success. Hmm. I'm not sure kung anong plano mo sa season 15, kung mag-head <laughs> coach ka pa rin dyan. Pero sana makita ka player Player na ako, player. Ah, player na ulit. Oh. No? It's time to end. I'll, I'll do this myself. Mm. Mm-hmm. So, do it myself. So, season 14 blacklist, I would say, ay naging success pa rin dahil uh, na-inspire ako dun sa story ninyo pa rin. Uh, tingin ko madaming lessons na matututunan after yung talunin yung team na I was rooting for, Omega, I was rooting for Omega nung, nung playoffs ng season 14. Dahil mm. si Noe, tapos uh, really like how they play. At sobrang nagustuhan ko kung paano yun sila tinalo. Nagro-root na ako sa blacklist manalo nun. At honestly, kahit tropa ko yung Brent, parang damn, kayang manalo talaga. Hmm. Nung, nung kahit, ano, kahit nung, nung na-turn around, dapat yung prediction, nung kinabukasan na laban namin sa Aurora, lahat vote na sa amin. <laughs> Tama, tama. Hindi nga, yung, hindi na alam, ubus na yung baga namin. Oh, ubus na. Oh. Oh. But, you still got to the playoffs mm. after that kind of start. Very inspiring story. At, sabi ko nga, abangan nyo yung blacklist next season. Kung i-retain yung mga naglaro na yun, at alam na nila kung paano manalo. Kailangan lang naman kasi maalala mo paano manalo eh. Oo. <laughs> Tapos, oh, yun na, oh, yun na. They're back. Na, tumatatak na kasi sa isip nila, yung puro talo eh. Uh-huh. So, ah. napapa-overthink na eh. Yung mga uh magaganda nilang ginawa, nakalimutan mm. na. Parang gugustuhin nila, sana matapos na tong season, nakakasawang matalo. <laughs> Oo. <laughs> yeah, at uh, congrats coach at uh, sana hindi ka tumigil diyan. Uh, uh, mukhang may, may nagpaplano ka bang tumigil sa pag-head ah, coach? Magpap- magpapahinga or something? Hindi, hindi, hindi naman. Hanggat, sa, hanggat nakikita kong ano, hindi pa kayang tumayo ng mga bata ko sa sarili nilang pa, hindi mm. muna sila susukuan. Yeah. Pag alam kong kaya na nila, pwede na, sige. Mm. Alam hmm. kong mananalo na kayo na ano. Okay, na okay. without my guidance, kaya niyo nang ipanago, edi magchi-check na lang ako para sa inyo. Mm. yan, ang, uh, yan ang mindset. Uh, focus ka pa rin sa mga handle mo. Uh, Anyways that being said, it's a good segue dito sa aking question. What makes a great player? Kung meron ka listahan, maganda yan. Si, uh, meron si Midnight na binigay na parang limang uh, traits. Meron si Eto Max na binigay parang, yeah, attitude, discipline, whatever. Sa'yo, ano ba ang definition mo na isang great player? Mm. Okay, madaming ano, madaming uh, great player na hindi pa nakakakuha ng title. Hindi lang siguro sa MLBB. Meron din sa sa basketball, sa NBA, yeah. marami niyan. Mga great player na wala pang title, di ba? And para sa akin kung paano sila nakapagbigay ng impact mm-hmm. sa community, kung paano sila uh, nakilala. Diba? Paano tumatak sa isip ng uh, community yung player na to dahil sa naiambag niya kung paano yung mga naging uh, signature moves niya, For example, isa sa mga naging uh, great player na wala pang title ngayon, si Chakno. Ah, no. Diba? Masasabi natin... Wala kang Bill Page uh, Walang title, no? pero great player. Yeah. Diba? Uh, madami pa yan. Yeah, mada- oh. Uh, madami, madami pa. Sino pa ba yung mga, ano, mga... Never. Si... Si... Rene J. Oh, ayan, si, Rene, si Rene <laughs> oh. J. Oo nga, no. Oh. Naging uh, sikat na influencer. Yeah madaming uh, na-influence na naging uh, lumaki yung fan base da, dahil sa kung anong karakter niya. Wala siyang sinagasaang uh, ah, exactly. tao. Exactly. Diba? Although yung dating karakter niya mayabang pero never siyang sumagasa nang uh, tumapak ng right. isang ano. Uh, uh, tao. Yun yung mga great player na pagdating naman sa laro, talagang may ibubuga din. Mm. Uh, di ba? Makikita mo yung laruan niya, talagang hindi lang basta-basta may sa, dahil sa sikat siya. Talagang maganda din talagang ano, uh, maglaro as post 5. Yeah. Uh, mga ah, ganun. Sino pa? Um, ako nag- ngayon yung uh, pa, para sa akin si Jojo si Escalera ma- na, magaling na player good, mm. good attitude binamahalas lang. Parang oh. ewan ko, may, ka, may kakapit yata siya man. So, da, gusto ko makitang maging successful <laughs> si Escalera. Ayun, sa Onyx siya. Okay din naman yung nilalaro eh. niya. Diba? Uh, honestly, sobrang sipag na, na bata. Uh. Sobrang disciplined. Ganda ng work hmm. ethic. What, Mm. Just can't find this right uh, ano talaga eh. So, yun yung mga ano, yun yung masasabi mong mga great player uh na uh, malaking naging influence sa MLB community, paano nila na-touch yung bawat uh, tao para maging fan sila, maging fan sila yeah. ng isang tao na yon dahil ba sa laruan niya o dahil sa uh, pagkatao niya. Hindi lang siguro dahil sa may title yung taong to, great player na siya. Hindi lang dahil doon. Mm. Okay. Uh, how about yung mga ano, ano ba yung tinitignan mo para maging ano sinabi sinabi mo na pala to kanina. But yeah, uh, para maka, Ay, kung mag-acquire ka ng isang Wait. Bakit? Para may nagkontradiktory sa sinabi ko kay Chuck, no? <laughs> Bakit naman? Wag, ah, wag, Kasi, the, uh, hindi, pero ano, sa laro, sa laro. Kids, kids. Kids, oh. Mga bata sa laro, oh, sa laro, talagang bawing-bawi. Talagang magiging fan ka talaga ni Chakno pag nakita mo, yeah. nakita mo siya maglaro. Okay, so, when you say that about Chakno, Kelra and Ohe, meron din mga oh, kalokohan din, din niya na sinasabi. Pero, again, mga bata lang naman oh, to. mga bata. Oh eh, nagkamali sila, nagsorry sila, nagbago mm. naman sila eh. Oh, gago na si Keka ngayon, nagkaki ng ano, diba? ng pagbabago, ng character uh. development. Kahit ako dati, may hate ako towards Keka dahil uh. Oh. tinakash talk yung BY. Uh, uh. Pero ngayon tuwang-tuwa ako. Nung last season, ang ina-expect ko na pag ano, nag-face off sila ni uh, ah, OF, uy, mukhang matatrash talk na naman uh. si OF. Oh. Ah, pero hindi. Hindi nga. Eh. Nataka eh. ko yung mga sinasagot niya talagang ano lang, pa, mga pang-humble. Ay, natutuwa ako dahil uh, na-develop siya from dating ganto mm. to ganyan. Kaya siguro, ano na din, nag-convert na din into uh, success. Success na rin. Oh. Ah. No? Maturity niya. Dahil wala na siyang ang ibang tao na nasasaktan na ibang mm. tao. And again, mga <clears throat> batang to, hindi nila alam yan. And I'm sure kayo, hindi lang talaga kayo napopost, pero meron din kayo mga kalokohan mga ginagawa. Ganun talaga. Kahit naman, ikaw, for sure, meron mga bataan mo, ako din. Yun lang. Uh, but yeah, you're right. So for you, a great player is impact and influence uh, in the game. Uh, you said yung things about dun sa pag-scouting. But yeah, what, what, ano yung tinitignan mo sa isang player kapag handle mo na siya or kapag handle siya ng ibang, ano, yung marinig mo lang mga malita at masasabi mong, etong player na to may star pa, mm-hmm. potential? Yung unang-una yung work ethics ng player na yun. Uh, yung tipong hindi mo siya kailangang sabihan na, uy, ano ba, yung, ano ba yung pinaglaro mo? Bakit ano? Bakit nagsusugal ka na lang dyan? Bakit iba na yung ano, naglaro mm. mo? Mm. Yung tipong uh, meron siyang initiative na siya pa mismo yung mga hawa sa ibang player na, yeah. uy, taka, ako tayo, pinaggagawa dyan. Taka, samahan nyo na lang ako, samahan nyo na lang akong ano, maglaro. Kasi, uh, kung ganong player ka, ibig sabihin, uh, na consistent ka nagagrind, may nagegain ka. Ano kung may iba kang pinaggagawa, anong nagegain mo dyan para maging successful ka sa uh, karir mo. Kung gusto mo palang uh, ah, magganyan, mag-bet na lang, eh ba't di ka na lang mag-promote ng ano? Sugal, wag ka na mag-pro player. Di ba? Mag-stream ka. Oo, mag-stream ka na lang. okay, okay, okay. Uh, so th- that's your idea on work uh, ethic. Yung work ethic, yeah. yung, yun yung ano, yun yung number one. Mm-hmm. Kasi kahit na isang player ka na hindi ganun kagalingan pumindot, and consistent ka sa pagiging masipag mo, talagang yeah. magaan yan eh. Magta-transition sa good result yan. Yeah. All right. Um, <coughs> I'm gonna be asking you some of your uh, most iconic na mga players na nahawakan. And I just want to ask you, ano yung, uh, what, what made them great? Um, so, unahin ko na si Mr. Consistent Edward. Mm-hmm. Um, sa lahat ng dream team na tinatanong ko, I think 95% of the time they will say Edward. And they will always say it's because of consistency. Paano ba ano ba ang ano pa, as a as a coach that handled Edward? Eh, paano siya naging ganun ka consistent? What, anong uh, ginagawa niya? Ang um, ang maganda kay Edward, kahit na alam niyang sa sarili niya na star player na siya, consistent siya. Pag uh, uh, pag pinuna mo, sinabihan mo ng mga hindi na hindi okay sa mga ginagawa niya, makikinig pa din siya. Unlike ano, yung ibang player na madami akong naririnig na alam niya sa sarili niya na star player na siya, pag pinagsabihan mo, hindi, tama pa din tong ginagawa ko, ganyan, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Talagang ide-depend niya yung uh, sarili niya kahit na pakita mo na sa kanya yung mga proof na eto, eto yung daming ano, daming sample ko na hindi okay yung ganyang ginagawa mo, di ba? So Edward, talagang ano, talagang uh, masasabihan mo pa din and talagang makikita mo na sa mga susunod na laro, may improve niya pa rin talaga. Mm-hmm. Mawawala yung mga uh, maling habit na ginagawa niya at at the same time nafi-fix niya kung ano man yung mga uh, mali and nare-retain niya yung tama. Kaya nagiging siyang consistent. Mm. Or... We, oh, y- yun yung talagang uh, coachable pa din siya, kumbaga. Wow. That's uh, really good dun, really good to hear dun kay Edward. Siguro din kaya hanggang ngayon, mm. dun sa Aurora, ganang-gana hmm. pa rin siya um, let's talk about Oheb. What what what's uh, what made Oheb Oheb God sa mga specific moments at up until now hawak mo mm-hmm. pa rin siya at kaya pa rin talaga mumuhat. Mm-hmm. Uh, si Oheb naman yung strength niya is pag halimbawa down na kayo, talagang humahanap siya ng paraan para manalo kahit na sabihin nating down kayo ng uh, ah, 5k and then yung mga kasama niya hindi na makaharap, natatakot ng pumronta siya as a marksman or kung mage man gamit niya, talagang hindi siya matatakot na ano na humarap para parang mabigyan ng kumpiyansa yung mga kasama mm. niya. Sige, marksman ako. Mauna na ako. Kung ayaw niyo mauna, sige, mauna na ako. And nagigilig naman siyang double edge. <laughs> Oo, napapasama din minsan. Uh, uh, uh, pero sa oras ng pangangailangan na wala, natakot na yung mga kasama niya, siya yung nagiging, ano, siya yung nagiging yeah. spark para mabigyan ng uh, kumpiyansa ulit yung mga kasama niya. Mm. How's his work ethic din? Itong si OM. Mm. Si Oheb naman, pag ano, pag uh, sinabihan mo naman na kailangan mong uh, gumaro dahil uh, napag-iiwanan ka na, na tingnan mo tong player na to, uh, na, nakasabay na sa'yo, dati hindi. Magkakaroon naman siya ng, ano, ng sense of urgency na, teka, hindi pwede, naiiwan pala ako ha. Sige, habol ulit ako. Oh, magagrind uh, ulit ng uh, RG. Extra effort din. Mm. Okay let's talk about Haji. What made Haji, uh, yeah, the moment na kinuha mo siya ulit dahil naging player mo na siya before, pagdating niya dun sa blacklist, tapos may time na nagpahinga siya, tapos kinala niya ulit magbalik at mag-adjust under a lot of scrutiny and criticism. But eventually, nagpakitang gilas pa rin ng season 14. Yeah, what's, what made Haji great as a player? Yung pagiging ano, versatile niya as a player. Kahit anong role na kailanganin nyo sa team nyo, pwede niyang ano, pwede niyang magampanan. Kinaigangan namin ng post 5, nagampanan niya yung post 5. Kinaigangan namin ng post 4 nung season 8 kahit galing siyang jungler, uh, nagampanan niya yung ano, uh, post 4. Kumbaga, mataas talaga yung mechanics niya sa iba't ibang role. Although ngayon talagang stay, stick na lang talaga sa uh, isang role. Mm. Dahil mahirap na ngayon yung mga uh, katapat niya talagang focus lang sa isang role. Ang hirap mapag-iiwanan ka kung iba't ibang role yung gagawin mm. mo. Hmm. I see. Eson. Oh, ano, as a player. Ayan. Oh, yun yung ano iyon yung gugustuhin mong hindi hindi mo wala sa isang team kasi siya yung uh, takbuhan ng mga players kung kailangan ng makakabanding, makakasama ah. sa ibang laro man yan or uh, makakausap, makakakwentuhan. Siya yung gugustuhin mong wag mawala sa isang team dahil siya yung gustong kasama ng mga ano, mga players. I see. Shoutouts to you, Uncle Leson. Mm. May tira pa talaga. Uh, up until may tira yan. Oo, oh, wala. wala ma, may ano pa rin talaga. Hindi na wala. Ala, siya na old, oldest ata ngayon eh. Na-active. <laughs> Di ba si Legit. Hayes? And then, ah, ay, oo, oh, Hayes pala. Kasi, well, sabay sila kasi... Pew. Oo, oh, si Pew. <clears throat> Pero nauna si Esoni kasi salty ay, salad pa lang siya. Oo nga, eh. nauna. oh, si kung ikaw-out yun. So, yun. Shoutout sa'yo, Eson. <laughs> And, uh, sino pa ba nakalimutan? Rene J. Kaya ni uh, isa pang ano, isa pang masarap kasama yan eh. Mm. Yung tipong pag tiningnan mo, parang walang problema sa boy. O na meron din naman pag, uh. ano, pag kinausap mo ng deep talks. Pero yun yung pinakamasiyahin eh. Yun yung pinaka energizer nyo pagdating sa <laughs> ano, pagdating sa uh, team. Kung down kayo, uh, magpapakita ng spark yan para maano kayo, mabuhayan ng loob. Yeah. And uh, balita ko din ay good shot caller. Like, uh, good, I guess, leaders. Para sa isang squad, parang ano mm. siya, may leader material siya. Parang mm. ganun. Siguro, ano, in-game, uh, madedevelop niya pa yon mm. Palagay ko, ma improve niya pa yung pagiging leader niya. Pero pagdating sa shot calling, dun siya pinaka nag excel sa pag-lead. Ah, good. Okay. Uh, sino pa ba? Uh, Juve. Juve. Siya yung, siya yung panay binubuli. <laughs> siya yung panay binubuli. Uh, great player siya dahil, ano, dahil great follower siya ng mga, grabe yung tiwala niya sa mga teammates niya. Kahit na hindi yung main shot caller niya yung magsabi sa kanya, talagang susunod siya. Mm. And dahil nga hindi siya nagdadalawang isip, nasundin kung ano man yung naging call, kahit sino pa yan, ang taas ng success rate dahil never yeah. siyang nagdalawang isip. That's good. And obviously, V-Wise and uh, ewan ko pag, pagsasabay mo, usually, ma- well, ikaw, mm. Uh, what made this duo really good? Mm. Kung individually, meron silang uh, mga strengths or whatever. So, individually, CB, talagang sa ano siya, sa, sa macro. Mm. Doon, doon ko natutunan. Doon ako mas natuto sa macro nung, ano, nung nahawakan ko si uh, V kung paano laruin yung mapa. Kung dati yeah. nakafocus lang ako sa mga sync ng uh, heroes, doon ako mas natuto kung paano mas uh, gumagaw sa mapa and eventually doon namin uh, mas doon namin na ano na create yung Gordans. Yeah. Kung ano yung magandang position pagdating ng bago lumabas yung Jordan, paano maging magandang setup, paano kayo makakalaban ng outnumbered, more on macro. Mm. Uh, ang naging strength ni B. And pagdating naman kay Wise, and hindi mo kung alam ng iba, pero isa din yan sa mga masarap kasama. Mm. Na napakamasiyahin na uh, uh, hindi nauubusan ng kalokohan. <laughs> And dahil doon, pag nakilala nyo, talagang gugustuhin or mamahalin nyo talaga yung uh, taong yan dahil sa pagiging kwega niya. Oh. And at the same time, pagdating naman sa mechanics and sa uh, ah, IQ pagdating sa game, sobrang taas din talaga. Yeah. I think yung IQ ni Wise, hindi masyadong na-appreciate ng mga tao. Kasi mas iniisip na Venus 'di ba? Mm. Pag, pag parang it, eh, brains it, oh, eh, of the oh, ano. Madami din ano, madami din talaga si Wise na uh, for example, yung sa Gubap, sino bang nakaisip na iwan yung maliit, 'di ba? Uh, sa kanya nang galing yun, 'di ba? Oo, uh, mga uh, ganun. Tsaka siya yung unang gumamit ng ulti ni YSS na pang literal pang scout lang mm. or tsaka pang steal oh. sa mga ganun. Uh, mag-ulti ka ni YSS and pag nakita niya na yung positioning doon doon naman gagana yung macro ni Vios. Taka oh. dito tayo sa game na to dahil. Tsaka Aldo, sino ba nag sino nag-suggest ng Aldo? Ano yun, nakagaban nila sa rank game. Yun, ah. Ewan ko, Global Aldo yata. Eh, binugbog sila. Nas nakatank. nakatank. <laughs> Oo, oh, tayo. Tinry niya nung ano, sumunod na game na gustuhan niya. Sila ting nag 4 mask eh. Ay, 5 mask. Season 4. Si, an- Ay, sa... Season... Sina, ano, si, si Bago yung nakaisip nun. Ah, balay naman oh. yun. Okay, okay. Okay. Naka, nakatapat din natin nila sa rankin yun eh. Okay, mm, okay yun. Oo. Eh, sino yung nag nag-isip ng Valentino Jungle? Ay, West ito, ito maganda to. Kung kanino nakuha yung Valentino uh Jungler. Maganda nakakaalam hanggang ngayon, di ba? Ah. May isang time na nag-live si Carl. Yung tipong nag lang. Ah na tapos gamit niya Valentina and then napanood ni Wise. <laughs> Nung tinry niya, effective. Na samantalang si Carl, iniisip niya, garaw-garaw lang yun. Uh, <laughs> rank game na kung kahit anong gamitin niya. Pero nung tinry namin sa Scream, sobrang effective. Sa sobrang effective, siguro mga five times lang namin ginamit sa Scream. Sabay tinago na namin. Hindi na uh, namin ginamit para hindi mauso. Uh, <laughs> uh. Di ba? <laughs> kay Carl. Kay Love Carl. trip yun, ah. Uh, si Carl, sa isip-isip niya, nagarang game ako kahit anong gamitin kong jungler, kahit mag-Cyclops pa ako dito. Or Hanzo. Uh, eh, rank game yung naman. Sa, eh. sa kanila niya pag inaamit. Oo. <laughs> Love trip yun ah. Yung Fred rin jungle uh, na ah, eventually ah, so, naging meta. Yun sa amin talaga. Uh, uh, sariling ano talaga. Sariling try. Mm, si, si ano to, si Wise din na naka Sige. Ano lang, may nag-suggest lang sa amin, nagmuta ko sino, nag-suggest lang na try nyo tong ano, Predrin as jungler. Tinry namin. Siyempre, nung unang-una, medyo hindi effective dahil di pagamay. hmm And then eventually, nung mga adjustments, talagang naging effective. Ayun. Yeah. At sobrang effective niya, <clears throat> naging game changing at sobrang tagal naging Fred oh. Jungle. <laughs> Ang lala. Na, nakasa nakasama na yun eh. First pick, just ko. Um, we never, I never ask you about dun sa ube, siguro uh, eventually, may, meron pa tayo isang part na later on. Pero sa ngayon, tatanungin na kita. We, I already asked you about great players. I want you now to tell me your dream team. oh, your dream team. Tala. At uh, always, the rule here dito sa AG Podcast is prime nila to. So you can pick Prime Doof, for, for example, or Prime uh, Prime okay. Honda Beast. Kung yun sila yung nasa trip mo na dream team, you can always assume that sino ang uh, dream team mo. Okay, so sa, uh, sa post 5, syempre, kukumpletuhin ko na yung tatlo, yung Bataan Boys, di ba? Si Rene J. Kyrie Edward. Matik. Okay. Uh, kukunin ko muna yung mga dati kong bata. Na, ah, wanna gas ride, tara, ano, wanna uh, ah. gas run. Try natin. And pagdating naman sa Phosphor, sa Mage, si Aqua. Uy! Wow! Mm, si Aqua. Did not expect this. Oh, kasi hindi siya nabibigyan ng ano, ng... Credit. Uh, ah, oh, cre- hindi naman credit. Parang hindi siya nabibigyan ng spotlight. Spotlight. Diba? Kahit makikita naman natin na maganda yung laruan niya sa uh, Phosphor, hindi siya, nabib- hindi siya gano'n nabibigyan ng spotlight. Hindi nabibigyan pansin. Pero quality, ano din naman talaga siya. Uh, quality Phosphor parang wala ka ding problema sa taong yan. Dati ko din naging, naging player, parang pagdating sa attitude, work ethics, wala ka din talagang problemahin sa mm. uh, batang yan eh. And pagdating naman sa uh, gold trainer, uh, ah, syempre ina-expect na kami yan si Kera. Okay din na choice talaga si Kera, gold standard nga eh. Pero siguro pipiliin ko si Super Marco. Okay. Uh, isa pa siya sa hindi ganong nabibigyan ng spot, spotlight pero sobrang ano, sobrang masasabi ko na match lang sila ni eh, Kaira pagdating sa skill level. Yeah. Ewan ko ba't hindi siya gaano. Tahimik lang kasi siya eh. Oh, wala. Kung, uh. tutusin, ang late ng fanbase niya. Pero pag every time napa, napapanood ko siyang maglaro, sobrang napapabilib ako kayo, no? Kay ano, Super Marco. No? And they always say na if you, pag naintindihan mo daw yung ML at yung gold lane ng deeper, mas ma-appreciate mo yung ginagawa ni Marco. Oo. Parang ganun. Wala kasi siyang kayabang-yabang sa katawan. Wala siyang kaya ingay-ingay, kaya hindi siya gano sigurong uh, napapansin. Pero isa yan sa ano, pinakamagaling. Yeah. Pinakamagaling na gold gainer. Yeah. I think uh, you don't need to explain to me yung Bataan Boys. You, however, have to explain to me bakit wala yung VYs dito sa top, sa dream team mo. O oh, eh, dahil ba na-handle mo na sila? <laughs> oh, na-handle ko na eh. <laughs> Naging success na. Ano na yun eh. Okay, sige. Uh, ano Fine. Na nakita na nila. Something na ano naman. Something na iba na hindi pa nila nakikitang magsama-sama. Okay, okay. Uh, So, yeah, Bataan Boys, yung tatlong yan, plus Super Marco as well as uh, Sinta si Aqua. Si Aqua. Make It Happen Blacklist. Alam niyo na. Uh, actually, yung isang ano lang, <laughs> hindi siya, hindi na siya possible sa blacklist. Pero isang nakikita kong possibilities na mangyari to ay isang isang ano lang, isang chance lang talaga sa Sibol. Iyon na lang yung tanging chance na mangyayari yon. Okay, wag ka, wag ka mag-alala, boss. Kakausapin natin ng Sibol para dyan. <laughs> Joke lang. But, uh, never na siyang mangyayari kung sa iisang org. Ay, mm. oh, lalo na si, si Kyrie, ano na eh, nag, gumagawa na ng kastil niya niya dun sa oh. ano. <laughs> oh, siya, may kastil na siya dun. Coach Bonchan, maraming maraming salamat. This uh, is a wonderful podcast. Sana nag-enjoy ka. Uh, sana hindi pa ubos ang utak mo. Uh, meron ba kaming pwedeng abangan sa'yo? Meron ka bang gustong i-promote dyan? No? Parang ano, YouTube mm. mo, hmm. may content ka ba na hmm. upcoming mm. or something? Dahil lang, dalang na yung mag-upload ngayon eh. Ayan, busy na din sa family. Siguro abangan nyo na lang kami uh, next season kung paano ulit kami magkakagat sa first half. <laughs> At paano ulit babawi? <laughs> kung paano kami okay. babawi. Okay. <laughs> At uh, wala pa tayong chismis dyan? Wala mong patikim? Hmm. Mm, chismis, chismis, chismis. Ah, uh, wala pa may i-decode na ano. Ay, ito, ito. Ito na lang siguro. Uh, mukhang first time na magkakaroon ng ano ng import next season na hindi Pinoy. Ah, syempre, magamang. Import uh, nga eh, hindi Pinoy. Sa MPL. Damn. Hindi pa, sure, hindi pa ano siya, hindi pa siya damn. nakalak, hindi pa siya nakalak. Pero meron. Oh, damn. Sana i-roster lock na nila para first time na magkakaroon ng import sa Pinas. Oh, damn. Wala ba tayong clue? Parang ano? K-by... Wala, yung... hindi siya. No? Hindi siya kilalang, hindi siya ganun ka kilalang player. Eh you heard it first This is AG Podcast. That's Coach Bonchan. Maraming maraming salamat. Uh, ah. until the next time. And good luck always. Okay. Thank Saluto. you. Thank you sa pag-invite. And thank you sa mga manonood natin dyan. Tagapakinig. Yun. right. That's it.